أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك ربهم وأولئك هم المفلحون İkinci sure El-Bakara Medine'de inmiştir 286 ayettir. Kur'an'ın en uzun suresidir. Adını 67. 71. ayetlerde Yahudilere kesmeleri emredilen sığırdan alır. Yalnız 281. ayeti veda haccında Mekke'de inmiştir. İnanca, ahlake ve hayat nizamına dair hükümlerin önemli bir kısmı bu surede yer almıştır. Bismillahirrahmanirrahim. Elif lam mim. O kitap Kur'an onda asla şüphe yoktur. O müttakiler, sakınanlar ve arınmak isteyenler için bir yol göstericidir. Onlar gaybe inanırlar, namaz kılarlar, kendilerine verdiğimiz mallardan Allah yolunda harcarlar. Yine onlar sana indirilene ve senden öncekilerine iman ederler. Ahiret gününe de kesin kes inanırlar. İşte onlar Rablerinden gelen bir hidayet üzerinedirler ve kurtuluşa erenler de ancak onlardır. Kur'an surelerinden bazılarının başında el huruful mukatta denilen bir takım harfler vardır. Ve bunlar bulunduğu sureden bir ayettir. Böyle manası açık olmayan ayetlere müteşabih de denir. Müteşabih olan ayetin gerçek manasını ancak Allah Celle Celaluhu bilir. Bazı alimler ise onları tevil ederler. Buna göre elif, la, mim harflerine şu manalarda verilmiştir. İşte elinizdeki Kur'an'ın kelimeleri bu harflerden teşekkül etmiştir. Buyurun siz de benzerini yapın. Ve dikkatleri toplamak için bir edebi sanattır. Zira söze üstü kapalı olarak başlamak sonra da onu açmak daha fazla ilgi uyandırır. C. Öğrenmenin harflerle başladığına işarettir. Müttaki takva sahibi demektir. Allah'ın azabından hakkıyla korkan, onun buyruklarına karşı gelmekten sakınan, rahmetine güvenip gerektiği gibi kulluk eden kimselere Kur'an'da hep müttakiler denmiştir. Gaybe iman İslam'ın amentüsünün kısaltılmış ifadesidir. Manası Allah'a, meleklere, kitaplara ve peygamberlere, ahiret gününe, kaza ve kadere, hayır ve şerrin Allah'tan olduğuna inanmaktır. Kur'an'ın pek çok yerinde gaybe iman eder veya ederler cümlesi gelecektir. Bunların hepsi iman esaslarının kısaltılmış şeklidir. Bakara suresinde söze önce dikkatleri çeken harflerle başlatılmış, hemen arkasından da Kur'an'dan söz edilmiştir. Demek ki şu elinizdeki kitap Kur'an, kendisinde şek ve şüphe bulunmayan Allah kelamı ve iyiler için doğru yol rehberidir. Kur'an bir rehberdir, yol göstericidir. Ancak kime yol gösterir? Kime rehberlik eder? İşte ayetlerde bu soruya cevap verilmiş. Öncelikle müttaki olup kaybe inananlara yol gösterdiği anlatılmıştır. Kur'an gerçekte bütün insanlığa indirilmiştir. Ancak sadece ona yönelen ve onunla doğru yolu bulmak isteyenlere rehber olacaktır. Burada gaybe imandan sonra da kelime-i şehadet, namaz, zekat, oruç ve haçtan ibaret olan İslam'ın beş temelinden sadece namaz ile zekat zikredilmiştir. Bu iki temelin zikri örnekleme yoluyla diğerlerine de işarettir. Bu itibarla Kur'an'da namaz ile zekat bu ayette olduğu gibi beraber anıldığı vakit beş temele işaret edilmektedir. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا Gerçek şu ki kafir olanları azab ile korkutsan da korkutmasan da onlar için birdir. İman etmezler. Allah onların kalplerini ve kulaklarını mühürlemiştir. Onların gözlerine de bir çeşit perde gerilmiştir. Ve onlar için dünya ve ahirette büyük bir azap vardır. İnsanlardan bazıları da vardır ki inanmadıkları halde Allah'a ve ahiret gününe inandık derler. Onlar kendi akıllarınca güya Allah'ı ve müminleri aldatırlar. Halbuki onlar ancak kendilerini aldatırlar ve bunun da farkında değillerdir. Onların kalplerinde bir hastalık vardır. Allah da onların hastalıklarını çoğaltmış. Söylemekte oldukları yalanlar sebebiyle de onlar için elin bir azap vardır. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس الناس قالوا أنؤمن قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين Onlara yeryüzünde fesat çıkarmayın denildiği zaman biz ancak ıslah edicileriz derler. Şunu bilin ki onlar bozguncuların ta kendileridir. Lakin anlamazlar. Onlara insanların iman ettiği gibi siz de iman edin denildiği vakit biz hiç Sefihlerin, akılsız ve ahmakların iman ettikleri gibi iman eder miyiz derler. Biliniz ki sefihler ancak kendileridir. Fakat bunu bilmezler veya bilmezlikten gelirler. Bu münafıklar müminlerle karşılaştıkları vakit biz de iman ettik derler. Kendilerini saptıran şeytanları ile baş başa kaldıklarında ise biz sizinle beraberiz. Biz onlarla müminlerle sadece alay ediyoruz derler. Gerçekte Allah onlarla istihza alay eder de azgınlıklarında onlara fırsat verir. Bu yüzden onlar bir müddet başıboş dolaşırlar. İşte onlar hidayete karşılık dalaleti, sapıklığı satın alanlardır. Ancak onların bu ticareti kazançlı olmamış ve kendileri de doğru yola girememişlerdir. Cenab-ı Allah bu surenin başında önce yüce kitabı Kur'an'dan, onun muttakiler için bir yol gösterici ve hidayet kaynağı oluşundan, sonra da gaybe iman eden ve İslam'ın temelini oluşturan ana vazifelerden söz etmiş ve bu arada da insanları inanç yönünden üç gruba ayırmıştır. Birincisi müminlerdir. Onların vasıfları ilk beş ayette özetlenmiştir. İkincisi kafirlerdir ki onların durumu da altıncı ve yedinci ayetlerde özetlenmiştir. Üçüncüsü münafıklardır ki bunların durumları da geniş bir şekilde ele alınarak 8 ayetten 21. ayete kadar geçen ayetlerde açıklanmıştır. Kur'an insanlığa doğru yolu göstermek için gönderilmiş bir kitaptır.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 O ateş yanıp da etrafını aydınlattığı anda Allah hemen onların aydınlığını giderir ve onları karanlıklar içinde bırakır. Artık hiçbir şeyi görmezler. Ayet münafıkların ilk anda İslam'ın nurundan aydınlanıp Müslüman olmalarını karanlık gecede yanan meşaleye ve ondan faydalananlara sonra da hemen küfre dönmelerini de o meşalenin sönü vermesine ve oradakilerin karanlıkta kalmalarına benzetiyor. Onlar sağırlar, dilsizler ve körlerdir. Bu sebeple onlar geri dönemezler. Yahut onların durumu gökten sağanak halinde boşanan, içinde yoğun karanlıklar, gürültü ve yıldırımlar bulunan yağmura tutulmuş kimselerin durumu gibidir. O münafıklar yıldırımlardan gelecek ölüm korkusuyla parmaklarını kulaklarına tıkarlar. Halbuki Allah kafirleri çepeçevre kuşatmıştır. O esnada şimşek sanki gözlerini çıkaracakmış gibi çakar. Onlar için etrafı aydınlatınca orada birazcık yürürler. Karanlık üzerlerine çökünce de oldukları yerde kalırlar. Allah dileseydi elbette onların kulaklarını sağır, gözlerini de kör ederdi. Allah şüphesiz her şeye kadirdir. Bu ayetlerde geçen misallerden Kafirlerin ve münafıkların İslam karşısında kafalarında fırtınalar koptuğu, korku ve heyecana kapıldıkları, bazen hakkı görür gibi oldukları, bazen de karanlığa gömüldükleri anlaşılıyor. Ya eyyühen الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين أي إنسان الله sizi ve sizden öncekilerini yaratan Rabbinize kulluk ediniz. Umulur ki böylece korunmuş Allah azabından kendinizi kurtarmış olursunuz. O Rab ki yeri sizin için bir döşek, göğü de kubbemsi bir tavan yaptı. Gökten su indirerek onunla size besin olsun diye yerden çeşitli ürünler çıkardı. Artık bunu bile bile Allah'a şirk koşmayın. Eğer kulumuza indirdiklerimizden herhangi bir şüpheye düşüyorsanız, haydi onun benzeri bir sure getirin. Eğer iddianızda doğru iseniz Allah'tan gayri şahitlerinizi, yardımcılarınızı da çağırın. Bunu yapamazsınız ki elbette yapamayacaksınız. Yakıtı insan ve ateş olan cehennem ateşinden sakının. Çünkü o ateş kafirler için hazırlanmıştır.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 O cennetlerdeki bir meyveden kendilerine rızık olarak yedirildikçe Bundan önce de dünyada bize verilenlerdendir bu derler. Bu rızıklar onlara bazı yönlerden dünyadakine benzer olarak verilmiştir. Onlar için cennette tertemiz eşler de vardır ve onlar orada ebedi kalıcılardır. Bu ayette dünyada Müslüman olup da güzel işler yapan ve gerçekten mümin olarak ahirete göç eden kimselerin alacakları mükafatlar anlatılmıştır. Orada cennetliklere verilen nimetlerin dünyadakilere benzediğine işaret edilmiş. Ancak ahiret nimetlerinin dünyadakilerle aynı olduğu düşünülmemelidir. Nitekim Buhari'nin Bedi'ül Halk bahsinde rivayet ettiği bir hadiste cennet ehli gözlerin görmediği, kulakların da eşitmediği, kalplerden bile geçmeyen nimetler verileceğini haber vermektedir. Şüphesiz Allah hakkı açıklamak için sivrisinek ve onun da ötesinde bir varlığı misal getirmekten çekinmez. İman etmişlere gelince onlar böyle misallerin Rablerinden gelen hak ve gerçek olduğunu bilirler. Kafir olanlara gelince Allah böyle misal vermekle ne murat eder derler. Allah onunla birçok kimseyi saptırır. Birçoklarını da doğru yola yöneltir. Verdiği misallerle Allah ancak fasıkları saptırır. Çünkü bunlar birer imtihandır. Bu ayette sivrisinek ve ondan daha zayıf yaratıklarla misaller getirilmesini küçümseyenlerin aslında kendilerinin küçük ve değersiz oldukları, o yüzden de Allah'a iman etmedikleri anlatılmış. Bunlara değer verip iman edenlerin ise akıllı ve değerli kimseler oldukları bildirilmiştir. Bunlar birer imtihandır. İnsanlardan bir kısmı iman eder, imtihanı kazanır, bir kısmı da kaybeder. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم Onlar öyle fasıklar ki kesin söz verdikten sonra sözlerinden dönerler. Allah'ın ziyaret edilip hal ve hatırının sorulmasını istediği kimseleri ziyaretten vazgeçerler ve yeryüzünde fitne ve fesat çıkarırlar. İşte onlar gerçekten zarara uğrayanlardır. Fasık hak yoldan sapan kimselerdir. Kesin olarak verilen sözde ehli kitabın Tevrat ve İncil'de geleceği bildirilen ahir zaman peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme iman edeceklerini söylemeleridir ki gelince iman etmediler ve sözlerinde de durmadılar. İslam'ın çok değer verdiği akraba, komşu ve yakınlarla ilgilenip bunlara yardım etmeyi terk ettiler. Fitne ve fesat unsuru oldular. Böylece hem dünyada hem de ahirette zarar gördüler. Ey kafirler! Siz ölüyken sizi dirilten, dünyaya getirip hayat veren Allah'ı nasıl inkar ediyorsunuz? Sonra sizi öldürecek, tekrar sizi diriltecek ve sonunda da ona döndürüleceksiniz. Bu ayette insanın ilk yaratılmasından önceki haline ölü denilmesi bazılarının iddia ettikleri gibi tenasuh ile ilgili değildir. Ayette insan hayatının üç safhası anlatılmıştır. Yoktan yaratılması, ölüm, ahirette tekrar dirilmesi. Esasen tenasüh düşüncesi her insanın kendi amelinden sorumluluğu ve dolayısıyla adalet ilkesine ters düşmektedir. O yerde ne varsa hepsini sizin için yarattı. Sonra kendine has bir şekilde semaya yöneldi. Onu yedi kat olarak yaratıp düzeltti ve düzenledi, tanzim etti. O her şeyi hakkıyla bilendir. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فَلَمَّا أَنبَأَهُم بِأَسْمَائِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُل لَّكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ تكتمون Hatırla ki Rabbin meleklere ben yeryüzünde bir halife yaratacağım dedi. Onlar bizler hamdinle seni tesbih ve seni takdis edip dururken yeryüzünde fesat çıkaracak orada kan dökecek insanı mı halife kılıyorsun dediler. Allah da onlara sizin bilemeyeceğinizi herhalde ben bilirim dedi. Halife vekil ve temsilci demektir. Allah Celle Celaluhu yeryüzünde iradesini temsil etmek üzere insanı yaratmış. Orada ilahi hükmranlığı gerçekleştirme görevini de ona vermiştir. Allah Adem'e bütün isimleri öğretti. Sonra onları önce meleklere arz edip, eğer siz sözünüzde sadıksanız, şunların isimlerini bana bildirin dedi. Melekler ya Rabbi, seni noksan sıfatlardan tenzih ederiz. Senin bize öğrettiklerinden başka bizim bilgimiz yoktur. Şüphesiz alim ve hakim olan ancak sensin dediler. Bunun üzerine ey Adem eşyanın isimlerini meleklere anlat dedi. Adem onların isimlerini onlara anlatınca ben size muhakkak semavat ve arzda görülmeyenleri oralardaki sırları bilirim. Bundan da daha öte gizli ve açık yapmakta olduklarınızı da bilirim dememiş miydim dedi. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أبى واستكبر وكان من الكافرين وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأذلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتنقل فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم Hani biz meleklere ve cinlere Adem'e secde edin demiştik. İblis hariç hepsi secde ettiler. O yüz çevirdi ve büyüklük tasladı. Böylece kafirlerden oldu. Bundan sonra Hazreti Adem ve nesli aslı cinlerden olup sonra şeytanların başı olan iblis ve nesline uyup uymamakta sınanılacaktır. Biz ey Adem sen ve eşin Havva beraberce cennete yerleşin. Orada kolaylıkla istediğiniz zaman her yerde cennet nimetlerinden yiyin. Sadece şu ağaca yaklaşmayın. Eğer bu ağaçtan yerseniz her ikiniz de kendine kötülük eden zalimlerden olursunuz dedik. Şeytan onların ayaklarını kaydırıp haddi tecavüz ettirdi ve içinde bulundukları cennetten onları çıkardı. Bunun üzerine bir kısmınız diğerine düşman olarak ininiz. Sizin için yeryüzünde barınak ve belli bir zamana kadar yaşamak vardır dedik. Bu durum devam ederken Adem aleyhisselam Rabbinden bir takım ilhamlar aldı ve derhal tevbe etti. Çünkü Allah tevbeleri kabul eden ve merhameti bol olandır. Hz. Adem'in Rabbinden aldığı ilhamlar hakkında çeşitli yorumlar yapılmıştır.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 Eğer benden size bir hidayet gelir de her kim hidayetime tabi olursa onlar için herhangi bir korku yoktur ve onlar üzüntü çekmezler. İnkar edip ayetlerimizi yalanlayanlara gelince onlar cehennemliktir. Onlar orada ebedi kalırlar. Ey İsrail oğulları! Size verdiğim nimetlerimi hatırlayın. Bana verdiğiniz sözü yerine getirin ki ben de size vaat ettiklerimi vereyim. Yalnızca benden kork. Elinizdekini Tevrat'ın aslını tasdik edici olarak indirdiğime, Kur'an'a iman edin. Sakın onu inkar edenlerin ilki olmayın. Ayetlerimi az bir karşılık ile satmayın. Yalnız benden, benim azabımdan korkun.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 Sizler kitabı Tevrat'ı okuduğunuz, gerçekleri bildiğiniz halde, insanlara iyiliği emredip de kendinizi unutuyor musunuz? Aklınızı kullanmıyor musunuz? Sabır ve namaz ile Allah'tan yardım isteyin. Şüphesiz O, sabır ve namaz, Allah'a saygıdan kalbi ürperenler dışında herkese zor ve ağır gelen bir görevdir. Ayette geçen sabırdan maksadın oruç olduğu söylenmiştir. Oruç ve namaz imanı takviye eder, nefsin kibrini kırar, tembelliği ve uyuşukluğu giderir. Zor işler karşısında insanı güçlü kılar. Tabarani'nin rivayetine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zor bir işle karşılaşınca hemen namaz kılardı. Allah'a saygıdan kalbi ürperenler diye tercüme edilen haşiin zümresine namaz kılmak, oruç tutmak, sabırlı olmak her yerde ve her zaman gerçekleri söylemekten çekinmemek zor gelmez. Zira onlar Allah sevgisiyle kalpleri dolmuş kimselerdir. Onlar kesinlikle Rablerine kavuşacaklarını ve ona döneceklerini düşünen ve bunu kabullenen kimselerdir. Ey İsrail oğulları! Size verdiğim nimetimi ve sizi bir zamanlar cümle aleme üstün kıldığımı hatırlayın. Kendi içinden peygamber gönderilen millet o anda diğer kavimlerden üstündür. Zira Cenab-ı Allah Celle Celaluhu milletler arasında o kavmi ve onlardan da o şahsı seçmiştir. Dolayısıyla Önce peygamber sonra da ailesi daha sonra da milleti bir şeref kazanmıştır. İçinden peygamber gönderilen milletin bir yönden üstünlüğü vardır. Diğer yönden de sorumluluğu daha fazladır. Nitekim bu ayette üstünlüğü bildirilen Beni İsrail hakkında Aynı surenin 61. ayetinde onların zillet ve meskenet içinde olduklarını ve zillete düçar oldukları Allah'ın gazabına maruz kaldıkları anlatılmıştır. Öyle bir günden korkun ki o günde hiç kimse başkası için herhangi bir ödemede bulunamaz. Hiç kimseden Allah izin vermedikçe şefaat kabul olunmaz. Fidye alınmaz. Onlara asla yardım da yapılmaz. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون وإذ واعدنا موسى أربعين ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون Hatırlayın ki sizi Firavun taraftarlarından kurtardık. Çünkü onlar size azabın en kötüsünü reva görüyorlar. Yeni doğan erkek çocuklarınızı kesiyorlar, fenalık içinde kızlarınızı hayatta bırakıyorlardı. Aslında o size reva görülenlerde Rabbinizden büyük bir imtihan vardı. Firavun eski Mısır hükümdarlarına verilen bir invandır. Hz. Musa'nın gelmesine tekaddüm eden senelerde Kahinler İsrail oğullarından doğacak bir çocuğun Firavun'un tacını tahtını yıkacağını söylediler. Bunun üzerine Firavun yeni doğan erkek çocuklarının kesilmesini emretti. Allah bununla İsrail oğullarını imtihan etmişti. Bir zamanlar biz sizin için denizi yardık. Sizi kurtardık. Firavun'un taraftarlarını da siz bakıp dururken denizde boğduk. Rivayetlerden de anlaşıldığına göre bu mucizenin Kızıl Deniz'de geçtiği anlaşılmaktadır. Musa'ya 40 gece vahyetmek üzere söz vermiştik. Sonra haksızlık ederek buzayı tanrı edindiniz. Hz. Musa tur Sina'ya gidince Samiri adında birisi altından yaptığı bir buzayı heykelini getirir. Bu sizin Rabbinizdir. Musa bunu unuttu. O gelinceye kadar buna tapın der. Hz. Harun buna mani olmaya çalışırsa da başaramaz. Bu kıssa Taha suresinde genişçe anlatılacaktır. O davranışlarınızdan sonra da akıllanıp şükredersiniz diye sizi affettik. وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا وتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم وإن موتكم لعلكم تشكرون وظللنا ey kavmim, şüphesiz siz buzağı tanrı edinmekle kendinize kötülük ettiniz. Onun için Yaradanınıza tevbe edin de nefislerinizi, kötü duygularınızı öldürün. Öyle yapmanız yaratıcınız katında sizin için daha iyidir. Böylece Allah tevbenizi kabul etmiş olur. Çünkü acayip tövbeleri kabul eden ancak O'dur. Bir zamanlar ey Musa biz Allah'ı açıkça görmedikçe asla sana inanmayız demiştiniz de bakıp durur olduğunuz halde hemen sizi yıldırım çarpmıştı.'' Sonra ölümünüz ardından sizi dirittik ki şükredesiniz. Yıldırım çarpmasından baygın düşen kavim Allah'ın iradesiyle yeniden canlanır ve isteklerinin yanlış olduğunu anlar. Ayette bu olay ölme ve tekrar dirilme olarak anlatılmıştır. Ve sizi bulutla gölgeledik Size kudret helvası ve bıldırcın gönderdik ve verdiğimiz güzel nimetlerden yiyiniz dedik. Hakikatte onlar bize değil sadece kendilerine kötülük ediyorlardı. وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا فأنزلنا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين İsrailoğullarına bu kasabaya girin. Orada bulunanlardan dilediğiniz şekilde bol bol yiyin. Kapsından eğilerek girin. Girerken de hıt da Ya Rabbi bizi affet deyin ki sizin hatalarınızı bağışlayalım zira biz iyi davrananlara karşılığını fazlasıyla vereceğiz Ayette geçen kasabadan maksat Kudüs veya Eriha'dır. Muhsin kelimesi ise ihsan maslarından ismi faildir. Yaptığı işi en iyi biçimde ve noksansız yapanların vasfıdır. Kur'an'ın pek çok ayetlerinde muhsinler övülmüştür. Meşhur Cibril hadisinde de ihsan Allah'ı görürcesine kulluk etmek diye de açıklanmıştır. Fakat zalimler kendilerine söylenenleri başka sözlerle değiştirdiler. Bunun üzerine biz yapmakta oldukları kötülükler sebebiyle zalimlerin üzerine gökten acı bir azap indi. Ayette kendilerine söylenenleri dinlemeyip kötülük eden Yahudilere Allah Teala veba gibi bir takım kötü illet ve hastalıklar vermiştir. Musa çölde kavmi için su istemişti de biz ona değneğinle taşa vur demiştik. Derhal taştan 12 kaynak fışkırdı Her bölük içeceği kaynağı bildi. Onlara Allah'ın rızkından yiyin, için, sakın yeryüzünde bozgunculuk etmeyin dedik. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على وقف وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون عصوا وكانوا يعتدون Hani siz verilen nimetlere karşılık ey Musa bir tek yemekle yetinmeyiz. Bizim için Rabbine dua et de yerin bitirdiği şeylerden sebzesinden, hıyarından, sarımsağından, mercimeğinden, soğanından bize çıkarsın dediniz. Musa ise daha iyi, daha kötü ile değiştirmek mi istiyorsunuz? O halde şehre inin zira istedikleriniz sizin için orada vardır dedi. İşte bu hadiseden sonra üzerlerine aşağılık ve yoksulluk damgası vuruldu. Allah'ın gazabına uğradılar. Bu musibetler onların başına Allah'ın ayetlerini inkara devam etmeleri, haksız olarak peygamberlerini öldürmeleri sebebiyle geldi. Bunların hepsi sadece isyanları ve taşkınlıkları sebebiyledir. Beni İsrail'e alçaklık ve yoksulluk damgasının vurulmasına sebep olarak da hakkı inkar etmeleri ve onu söyleyen peygamberleri acımasızca öldürmeleri gösterilmiştir. Şuayb, Zekeriya ve Yahya gibi pek çok peygamberleri öldürmüşlerdir. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله من آمن بالله واليوم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وإن أخذنا ميثاقكم ورفعنا فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين ولقد علمتم الذين فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين Şüphesiz iman edenler yani Yahudilerden, Hristiyanlardan ve Sabilerden Allah'a ve ahiret gününe hakkıyla inanıp salih amel işleyenler için Rableri katında mükafatlar vardır. Onlar için herhangi bir korku yoktur. Onlar üzüntü çekmeyeceklerdir. Yahudi kelimesi buzağa tapmaktan tevbe ettikleri vakit İsrail oğullarına takılmış bir addır. Bir rivayete göre de Hazreti Yakub'un en büyük oğlu Yahuza'ya nispet edilmiştir. Nasara kelimesi ise Hz. İsa'nın indiği Nasıra kasabasına nispettir. Bir rivayete göre de Hz. İsa'nın Ali İmran 52. sayfa 14. ayetinde Men ensari ilallah sözünden alınmıştır. Sabiler hakkında çeşitli rivayetler de vardır. Bir görüşe göre Hz. İbrahim'in dinini devam ettiren eski bir topluluk idi. Müfessirlerin bazıları da Sabiliğin Yahudilikle Hristiyanlık arasında tevhidçi bir din olduğunu belirtmişlerdir. Bazı yeni araştırmacılara göre Sabilerin Babil'de yaşayan ve yarı Hristiyan olan bir mezhep müntesibi olduklarını ve Hazreti Yahya'nın tabilerine benzediklerini ifade etmişlerdir. Sizden sağlam bir söz almış, Tur Dağı'nın altında size verdiğimizi kuvvetle tutun onda bulunanları daima hatırlayın. Umulur ki korunursunuz demiştik de. Ondan sonra sözünüzden dönmüştünüz. Eğer sizin üzerinize Allah'ın ihsanı ve rahmeti olmasaydı muhakkak zarara uğrayanlardan olur. İçinizden cumartesi günü azgınlık edip de bu yüzden kendilerine aşağılık maymunlar olun dediklerimizi elbette bilmektesin. فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين وإذ قال موسى لقومه إن الله يتخذنا هزوا قال Buradan da gelenlere bir ibret dersi, müttakiler içinde bir öğüt vesilesi kıldık. Allah beni İsrail'den kötülükte şuurlu olarak ısrar eden o bedbahları önce maymun kılığına sokmuş, sonra da onları helak etmiştir. Bunun insanların aslının maymun olduğu iddiasıyla hiçbir ilgisi yoktur. Musa kavmine Allah bir sığır kesmenizi emrediyor demişti de bizimle alay mı ediyorsunuz demişlerdi. O da cahillerden olmaktan Allah'a sığınırım demişti. Bizim adımıza Rabbine dua et de bize onun ne olduğunu açıklasın dediler. Musa da Allah diyor ki o ne yaşlı ne de körpe ikisi arasında bir inek. Size emredileni hemen yapın dedi. Bu defa bizim için Rabbine dua et de bize onun rengini açıklasın dediler. O diyor ki sarı renkli, parlak tüylü, bakanların içini açan bir inektir dedi. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا فذبحوها وما كادوا يفعلون فإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته ويريكم Bizim için Rabbine dua et de onun nasıl bir sığır olduğunu bize açıklasın. Nasıl bir inek keseceğimizi anlayamadık. Biz inşallah emredileni yapma yolunu buluruz dediler. Musa aleyhisselam dedi ki Allah şöyle buyuruyor. O henüz boyunduruk altına alınmayan, yer sürmeyen, ekin sulamayan, serbest dolaşan salma renginde hiç alacası bulunmayan bir inektir. İşte şimdi gerçeği anlattın dediler ve bunun üzerine de onu bulup kestiler ama az kalsın kesmeyeceklerdi. Hani siz bir adam öldürmüştünüz de onun hakkında birbirinizle ateşmiştiniz. Halbuki Allah gizlemekte olduğunu ortaya çıkaracaktır. Hadi şimdi öldürülen adama kesilen ineğin bir parçasıyla vurun da dedik. Böylece Allah ölüleri diriltir ve düşünesiniz diye de size ayetlerini peygamberine verdi, mucizelerini gösterir. Bu ayetlerde geçen sığır kesme kıssası daha ziyade İsrail oğullarından iki gencin mirasına konmaları için amcalarını öldürmelerine bağlanır. Olay Hz. Musa'ya arz edilir. Hz. Musa da bir türlü katilleri bulamaz ve Allah'a sığınır. O da bir sığır kesilmesini, onun bir parçasıyla da ölüye vurulmasını, ölünün dirilip katili haber vereceğini bildirir. Neticede böyle olur. Ayetlerin zahiri de buna işaret ancak eski Mısırlıların ineğe tapmaları bir ara Yahudilerin de buzağıya tapmış olmaları sığır kesilmesi hadisesinde başka hikmetlerin de bulunduğunu gösterir. Bir parçasıyla ona vurun buyurulup arkasından da Allah'ın ölüleri diriltmesinden bahsedilince Müfessirler bu konuda kesilen ineğin bir parçası ile ölüye vurulmak suretiyle onun dirilmesi şeklinde anlamışlardır. Bu takdirde olay bir mucizedir. Allah'ın kudreti ile ölü böyle bir sebep olmadan da diriltilebilir. Dikkatleri daha ziyade çekmek için böyle bir merasim tertip edilmiş ve akabinde de mucize gerçekleşmiştir. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريقا يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا بما فتح الله Ne var ki bunlardan sonra yine kalpleriniz katılaştı. Artık kalpleriniz taş gibi yahut da daha da katıdır. Çünkü taşlardan öylesi var ki içinde ırmaklar kaynar. Öylesi de var ki çatlar da ondan su fışkırır. Taşlardan bir kısmı da Allah korkusuyla yukarıdan aşağı yuvarlanır. Allah yapmakta olduklarınızdan gafil değildir. Şimdi ey müminler, onların size inanacaklarını mı umuyorsunuz? Oysa ki onlardan bir zümre Allah'ın kelamını eşitirler de iyice anladıktan sonra bile bile onu tahrif ederlerdi. Münafıklar İnananlarla karşılaştıklarında iman ettik derler. Birbirleriyle de baş başa kaldıkları vakit ise Allah'ın size açtıklarını, Tevrat'taki bilgileri Rabbiniz katında sizin aleyhinize hüccet getirmeleri için mi onlara anlatıyorsunuz?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 İşlerinde bir takım ümmiler de vardır ki kitabı Tevrat'ı bilmezler. Bütün bildikleri kulaktan dolma şeylerdir. Onlar sadece zan ve tahminde bulunuyorlar. Ümmi okur yazar olmayan demektir. Yahudi yahut da Hristiyan olmayan Araplara da ümmi diyenler olmuştur. Elleriyle bir kitap yazıp sonra da onu az bir bedel karşılığında satmak için bu Allah katındandır diyenlere yazıklar olsun. Elleriyle yazdıklarından ötürü vay hallerine onların ve kazandıklarından ötürü de vay haline. İsrail oğulları sahili birkaç gün müstesna bize ateş dokunmayacaktır dediler. De ki onlara siz Allah katında bir söz mü aldınız ki Allah sözünden caymaz? Yoksa Allah hakkında bilmediğiniz şeyleri mi söylüyorsunuz? بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا هم فيها خالدون وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وبال eder de kötülüğü kendisini çepeçevre kuşatırsa işte o kimseler cehennemliktirler. Onlar orada devamlı kalırlar. İman edip yararlı iş yapanlara gelince onlar da cennetliktirler. Onlar da orada devamlı Vaktiyle biz İsrail oğullarından yalnızca Allah'a kulluk edeceksiniz. Ana babaya, yakın akrabaya, yetimlere, yoksullara iyilik edeceksiniz diye söz almış. Ve insanlara güzel söz söyleyin, namazı kılın, zekatı verin diye de emretmiştik. Sonunda azınız müstesna yüz çevirerek dönüp gittiniz. İsrail oğullarının yaptığı işler ve davranışlar hakkında bu bilgiler Kur'an'ın geldiği devirde yaşayan Yahudilerin Tevrat'ı tahrif edip gerçekleri gizlemelerinden dolayı verilmiştir. Çünkü Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem gönderildiği zaman Arabistan'da özellikle Medine, Yesrib ve civarında oldukça kalabalık bir Yahudi topluluğu yaşamaktaydı. Ahir zaman peygamberi gönderilmeden önce bir peygamber geleceğini etrafa yayan Yahudiler Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem gelince ağız değiştirdiler. Zira onlar gelecek peygamberi Yahudilerden bekliyorlardı. Araplardan gelince onu kıskandılar. Kur'an'da Yahudiler hakkında daha çok bilgi verilmesinin sebebi budur. Ahir zaman peygamberi sonunda hiyanetleri yüzünden onlarla savaşmak ve onları yurtlarından sürmek zorunda kalmıştır. Yahudiler hala Müslümanlara olan düşmanlıklarını devam ettirmektedirler. فإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ولا فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا başınızdan çıkarmayacağınıza dair sizden söz almıştık. Her şeyi görerek sonunda bunları kabul etmiştiniz. Bu misakı kabul eden sizler verdiğiniz sözün tersine birbirinizi öldürüyor, aranızdan bir zümreyi de yurtlarından çıkarıyor. Kötülük ve düşmanlıkta onlara karşı birleşiyorsun. Onları yurtlarından çıkarmak size haram olduğu halde hem çıkarıyor hem de size esirler olarak geldiklerinde fidye verip onları kurtarıyorsunuz. Yoksa siz kitabın bir kısmına inanıp da bir kısmını inkar mı ediyorsunuz? Sizden öyle davrananların cezası dünya hayatında ancak rusvaylık, kıyamet gününde ise en şiddetli azaba itilmektir.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 Bu yüzden ne azapları hafifletilecek ne de kendilerine yardım edilecektir. Bu ayetler Yahudilerin türlü türlü entrikalarını anlatır. İslam'dan önce Medine'de bulunan Yahudiler iki fırka idiler. Onlardan birisi Evüs, diğeri de Hazret kabilesiyle beraber idi. Evs ile Hazret kavga edip harbe tutuşunca onlar da beraber savaşırlardı. Bu arada Yahudiler birbirlerini öldürürler ve yurtlarından kovarlardı esir olarak geri geldiklerinde bu sefer onları fidye verip geri ararlardı. Bu durum sorulduğu zaman da ne yapalım Allah'ın emri böyledir derlerdi. Bu gibi türlü melanetler yaparlardı. Andolsun biz Musa'ya kitabı verdik. Ondan sonra da Ard arda peygamberler gönderdik. Meryem oğlu İsa'ya da mucizeler verdik ve onu Ruhul Kudüs Cebrail aleyhisselam ile destekledik. Ne var ki gönlünüz arzulamadığı şeyleri söyleyen bir elçi geldikçe ona karşı büyüklük tasladınız. Size gelen peygamberlerden bir kısmını yalanladınız, bir kısmını tarafından öldürdünüz. Burada Allah Celle Celaluhu İsrail oğullarına şu anlamda olmak üzere ikazda bulunuyor. Andolsun ki Musa'ya kitabı biz verdik. Ondan sonra gelen peygamberleri biz gönderdik. Hz. İsa'yı da biz gönderdik ki onu ruhun kudüs ile takviye etti. Siz onu öldürmeye teşebbüs ettiniz. Fakat bunu yapamadınız. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi de öldürmeye teşebbüs ediyorsunuz. Onu da yapamazsınız. Biz onu koruruz. İnkar ve isyanınız sebebiyle Allah'ın lanetini hak ediniz. Bundan sonra iman etmeniz beklenmez. Ortaya koyduğunuz mazeretler de geçersizdir. Yahudiler peygamberlerle alay ederler ve kalpleriniz perdelidir derlerdi.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 İşte Allah'ın laneti böyle inkarcılardadır. Ayette geçen Açıklamaya bakınız. Ayet 83 Allah'ın kullarından dilediğine peygamberlik ihsan etmesini kıskandıkları için Allah'ın indirdiğini Kur'an'ı inkar ederek kendilerini harcamaları ne kötü bir şeydir. Böylece onlar gazap üstüne gazaba Ayrıca kafirler için alçaltıcı bir azap vardır. وإذا قيل لهم آمنوا بما Kendilerine Allah'ın indirdiğine iman edin denilince biz sadece bize indirilene Tevrat'a inanırız derler. Ve ondan başkasını inkar ederler. Halbuki o Kur'an kendi ellerinde bulunan Tevrat'ı doğrulayıcı olarak gelmiş hak kitaptır. Ey Muhammed! Onlara şayet siz gerçekten inanıyor idiyseniz daha önce Allah'ın peygamberlerini neden öldürüyordunuz? Deyiver. Andolsun Musa size apaçık mucizeler getirmişti. Sonra da onun ardından zalimler olarak Musa'yı tanrı edin. Hatırlayın ki Tur Dağı'nın altında sizden söz almış, size verdiklerimizi kuvvetle tutun, söyleneni anlayın demiştik. Onlar eşitlik ve isyan ettik dediler. İnkarları sebebiyle de kalplerine buzağı sevgisi dolduruldu. De ki eğer inanıyorsanız imanınız size ne kötü şeyler Yahudiler Tevrat'tan edindikleri bilgilere göre bir peygamber geleceğini biliyorlardı ve bunun da kendilerinden geleceğini düşünerek ondan faydalanmanın planlarını yapıyorlardı. Bekledikleri peygamber Araplardan gelince onu inkar ettiler. 89. ayette buna işaret edilmiştir. Onlar aslında Hz. Musa'ya da hakkıyla inanmış değillerdi. 92. ayette ifade edildiği gibi Hz. Musa nice mucizeler getirdiği halde o Tur'a gidince de buzağa taptı. قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس خالصة من دون الناس فتمنوا الموت ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين ولتجدنهم أحرس الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعمل قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين Ey Muhammed! Onlara şayet iddia ettiğiniz gibi ahiret yurdu Allah katında diğer insanlara değil de yalnızca size aitse ve bu iddianızda da Doğru iseniz haydi ölümü temenni edin bakalım de. Onlar kendi elleriyle önceden yaptıkları işler, günahlar ve isyanları sebebiyle hiçbir zaman ölümü temenni etmeyeceklerdir. Allah zalimleri iyi bilir. Yahudiler ahiret hayatı sadece bize aittir şeklinde iddia etmişler. Bununla Yahudi olmayanlar öbür dünyada nimete nail olamazlar demek istemişlerdi. Bu iddiaya karşılık siz de onlara madem ki öyledir hadi ölümü isteyin deyiniz. Ama onlar asla ölmek istemezler. Bu ayetler Yahudilerin ırkçılık düşüncesinin ahirete kadar uzandığını gösterir. Yemin olsun ki sen onları yaşamaya karşı insanların en düşkünü olarak bulursun. Putperestlerden her biri de arzular ki bin sene yaşasın. Oysa yaşatılması hiç kimseyi azaptan uzaklaştırmaz. Allah onların yapmakta olduklarını eksiksiz görür. De ki Cebrail'e kim düşman ise şunu iyi bilsin ki Allah'ın izniyle Kur'an'ı senin kalbine bir hidayet rehberi, önce gelen kitapları doğrulayıcı ve müminler içinde müjdeci olarak o indirmiştir. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال وجبريل وميكال فإن الله قد أنزلنا ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله bin Suriye peygamberimizle münakaşa etmiş. Kendisine vahiy kimin getirdiğini sormuş. Cebrail deyince de o bizim düşmanımızdır. Başkası getirseydi iman ederdik demiştir. Bunun üzerine bu ayet inmiştir. Kim Allah'a, meleklerine, peygamberlerine, Cebrail'e ve Mikail'e düşman olursa Bilsin ki Allah da inkarcı kafirlerin düşmanıdır. Andolsun ki sana apaçık ayetler indirdik. Ey Muhammed! Onları ancak fasıklar inkar eder. Ne zaman onlar bir anlaşma yaptılarsa yine kendilerinden bir grup onu bozmadı mı? Zaten onların çoğu iman etmez. Allah tarafından kendilerine yanlarında bulunanı tasdik edici bir elçi gelince ehli kitaptan bir grup sanki Allah'ın kitabını bilmiyormuş gibi onu arkalarına atıp terk etti. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضار ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون Süleyman'ın hükümdarlığı hakkında onlar şeytanların uydurup söylediklerine tabi oldular. Halbuki Süleyman büyü yapıp kafir olmadı. Lakin şeytanlar kafir oldular. Çünkü insanlara sihri ve Babil'de Harut ile Marut isimli iki meleğe indirileni öğretiyorlardı. Halbuki o iki melek herkese biz ancak imtihan için gönderildik. Sakın yanlış inanıp da kafir olmayınız demeden hiç kimseye sihir ilmini öğretmezlerdi. Onlar o iki melekten karı ile koca arasını açacak şeyleri öğreniyorlardı. Oysa ki büyücüler Allah'ın izni olmadan hiç kimseye zarar veremezler. Onlar kendilerine fayda verileni değil de zarar vereni öğrenirler. Sihri satın alanların ona inanıp da para verenlerin ahiretten nasibi olmadığını çok iyi bilmektedirler. Karşılığında kendilerini sattıkları şey ne kötüdür. Keşke bunu anlasalardı. Eski kavimlerin çoğu sihre inanırlardı. Bu yüzden de sihir dini inançlara tamamen karışmış durumdaydı. Bu sebeple sihirbazlar halkı kandırıyorlardı. Sihrin çeşitleri şöyledir. 1. Kildalilerin sihri, bunlar yıldızlara taparlar. Kainatı idare edenlerin yıldızlar olduğunu hayır ve şerrin onlardan geldiğini, semavi güçlerin yerdeki güçlerle birleşmesi sonucu mucizeler meydana geldiğini söylerlerdi. Bunları irşad için Allah Celle Celaluhu Hazreti İbrahim'i gönderdi. Bunlar da kendi aralarında üç fırka fırkaydılar. A. Efrak ve yıldızların ebedi olduğunu söyleyenler ki onlara sabi'i denilir. B. Eflakin uluhiyetine inananlar bunlar da her felek için yerde bir put yapmış ve ona hizmet etmiş putperestlerdir. Eflakı ve yıldızları yaratan birisi olduğunu ve bunun da onlara yeryüzünde idare etme hakkı verdiğini söyleyenler. Bunlar yıldızları aracı kabul edenlerdi. İkincisi ruh gücüne dayanılarak ortaya konan sihir. Buna göre de insan ruhu tasfiye ile icat etme, öldürme, diritme, bünye ve şekilde değişiklik yapma gücüne ulaşmaktır. Üçüncüsü ise ruhani varlıklardan faydalanmak suretiyle yapılan zehir. Bu da muska yapmak ve cinlerden yardım almak gibi şekillerde uygulanır. Dördüncüsü göz boyamak şeklinde de yapılan sihir ki hokkabazlık, el çabukluğu ve benzeri davranışlar gibi. İslam alimleri sihirin birinci ve ikinci şekline inananların kafir olduklarında ittifak etmişlerdir. Ancak ayette bildirildiği şekilde yaratıcının Allah Teala olduğuna inanarak ve kötülükte kullanmamak şartıyla sihir ilmini öğrenmekte bir beis yoktur. Yahudiler arasında büyü yaygın idi. Bu yüzden Hz. Süleyman'ın büyük bir büyücü olduğunu hükümdarlığı büyü ile elde ettiğini hayvanlara ve cinlere büyü ile hükmettiğini söylerler ve buna inanırlardı. Hz. Süleyman Kur'an'da peygamber olarak tanıtılınca Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Süleyman'ı peygamber sanıyor. Halbuki o bir büyücüdür derlerdi. ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون يا ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم Eğer iman edip de kendilerini kötülükten korusalardı şüphesiz Allah Celle Celaluhu tarafından verilecek sevap daha hayırlı olacaktı. Keşke bunları anlasalardı. Ey iman edenler! Ra'ina demeyin, unzurna deyin. Söylenenleri dinleyin. Kafirler için elem verici bir azap vardır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Müslümanlara bir şey öğretirken bizi biraz bekle acele etme manasına raina derlerdi. Yahudilerin de sövmek manasına gelen raina kelimeleri vardı. Müslümanların bu sözünü işitince Efendimiz'e kötü maksatla öyle hitap etmeye başladılar. Bunun üzerine ra'ina demeyin, o manaya gelen unzurna deyin denildi ki bizi bekle demektir. Ey müminler! Ehli kitaptan kafirler ve putperestler de Rabbinizden size bir hayır indirilmesini istemezler. Halbuki Allah rahmetini dilediğine verir.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 Bilmez misin ki Allah her şeye kadirdir. Sonra gelen bir ayetin daha önceki ayetin hükmünü görürlükten kaldırılmasına nezih denir. Allah Teala insanlığın medeni ve kültürel gelişmesine ve bu gelişmenin doğurduğu ihtiyaçlara uygun olarak gerektikçe yeni peygamberler ve kitaplar göndermiş. Öncekilere ait bazı hükümleri görürlükten kaldırmış Nazlarının hükmü ebedi olan Kur'an-ı Kerim nazil olurken de bu döneme mahsus olmak üzere bazı ayetler diğerlerini neshetmiştir. Ancak bunların sayıları oldukça azdır ve ilk İslam'ın neslinin terbiye ve intibakını temin maksadına yöneliktir. Yine bilmez misin ki göklerin ve yerin mülkiyet ve hükmranlığı yalnızca Allah'ındır. Sizin için Allah'tan başka ne bir dost ne de bir yardımcı vardır. Yoksa size ey Müslümanlar daha önce Musa'ya sorulduğu gibi peygamberinize sorular sormak mı istiyorsunuz? Kim imanı küfre değiştirirse şüphesiz dost doğru yoldan sapmış olur. Peygambere çok soru sorulması, hükümlerin çoğalmasını ve daralmasını gerektirir. Onun için Medine devrinde bir ara soru sormak yasak edilmişti. Ehli kitaptan çoğu hakikat kendilerine apaçık belli olduktan sonra sırf işlerindeki kıskançlıktan ötürü sizi imanınızdan vazgeçirip küfre döndürmek istediler. Yine de siz Allah onlar hakkındaki emrini getirinceye kadar affedip bağışlayın. Şüphesiz Allah her şeye kadirdir. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارا تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون Namazınızı kılın, zekatınızı verin. Önceden kendiniz için yaptığınız her iyiliği Allah'ın katında bulacaksınız. Şüphesiz Allah yapmakta olduklarınızı noksansız görür. Ehli kitap, Yahudiler yahut da Hristiyanlar hariç hiç kimse cennete giremeyecek. Bu onların kuruntusudur. Sen de onlara eğer sahiden doğru söylüyorsanız delillerinizi getirin de. Bilakis kim muhsin olarak yüzünü Allah'a döndürürse, Allah'a hakkıyla kulluk ederse, onun ecri Rabbi katındadır. Öyleleri için ne bir korku vardır ne de üzüntü çekerler. Bu ayette Allah'a kulluk etmek ihsan vasfına bağlanmıştır. Yani bir kimse ibadet etmekle kendisini kurtaramaz. Kendini kurtarması için muhsinlerden olması gerekir. Muhsin yaptığı işi Allah için yapan, sadece ondan korkan, o sebeple de işini noksansız bitiren ve her işin hakkını veren kimse demektir.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 Aralarında münakaşa yaptılar. Birbirlerini itham ettiler. Bunun üzerine aşağıdaki ayetler geldi. Hepsi de kitabı Tevrat'ı ve İncil'i okumakta oldukları halde Yahudiler, Hristiyanlar doğru yolda değillerdir dediler. Hristiyanlar da Yahudiler doğru yolda değillerdir dediler. Kitabı bilmeyenler de birbirleri hakkında tıpkı onların söylediklerini söylediler. Allah ihtilafa düştükleri hususlarda Kıyamet günü onlar hakkında hükmünü verecektir. Allah'ın mescitlerinde onun adının anılmasına engel olan ve onların harap olmasına çalışandan daha zalim kim vardır? Aslında bunların oralara ancak korkarak girmeleri gerekir. Başka türlü girmeye hakları yoktur. Bunlar için dünyada rezillik, ahirette de büyük azap vardır. Doğu da Allah'ındır, batı da. Nereye dönerseniz Allah'ın yüzü, zatı oradadır. Şüphesiz Allah'ın rahmeti ve nimeti geniştir. O her şeyi bilendir. Allah Celle Celaluhu her yerde hazır ve nazır olmakla birlikte namazda kıbleye dönmek ibadetlerde nizam ve intizamı sağlamak gayesine vakıftır. وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وقال لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا بشيرا ونذيرا ولا تسأل عنه أصحاب الجحيم Allah çocuk edindi dediler. Haşa! O bundan münezzehtir. Göklerde ve yerde olanların hepsi O'nundur. Hepsi O'na boyun eğmiştir. Yahudiler Üzeyr Allah'ın oğludur derken Hristiyanlar ise İsa Allah'ın oğludur dediler. Müşrik Araplar ise melekler Allah'ın kızlarıdır demişlerdi. Bu ayette Allah Teala'nın bunlardan münezzeh olduğu hususu vurgulanmıştır. Göklerin ve yerin eşsiz yaratıcısıdır. Bir şeyi dilediğinde ona sadece ol der. O da hemen olu verir. Allah Teala'nın bir şeyi murat etmesi onun hakkında ol emridir. Allah'ın dilediği her şey vakti saati gelince mutlaka olur. Bilmeyenler dediler ki Allah bizimle konuşmalıydı ya da bize bir ayet mucize gelmeliydi derler. Onlardan öncekiler de işte tıpkı onların dediklerini demişlerdi. Kalpleri, akılları nasıl da birbirine benzedi. Gerçekleri iyice bilmek isteyenlere ayetleri apaçık Doğrusu biz seni hak Kur'an ile müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdik. Sen cehennemliklerden sorumlu değilsin. وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا تنفعها شفاعة ولا تنفعها شفاعة Dinlerine uymadıkça Yahudiler de Hristiyanlar da asla senden razı olmayacaklardır. De ki, doğru yol ancak Allah'ın yoludur. Sana gelen ilimden sonra onların arzularına uyacak olursan, andolsun ki Allah'tan sana ne bir dost ne de bir yardımcı vardır. Kendilerine kitap verdiğimiz kimselerden bazısı onun hakkını gözeterek okurlar. Çünkü onlar ona iman ederler. Onu inkar edenlere gelince işte gerçekten zarara uğrayanlar da onlardır. Bu ayet Yahudi alimlerinden Abdullah İbni Selam ve arkadaşları hakkında inmiştir. Bunlar Kur'an'a inandılar ve ondaki ahkamı tasdik ettiler. Bir başka rivayete göre de bu ayet Cafer bin Ebi Talib ile beraber Habeşistan'dan gelen 40 kişilik cemaat hakkındadır ki bunlar ehli kitaptan İslam'ı kabul edenlerdir. Ey İsrailoğulları! Size verdiğim nimetimi ve sizi bir zamanlar cümle aleme üstün kılmış olduğumu hatırlayın. Ve bir günden sakının ki o günde hiç kimse başkası namına bir şey ödeyemez. Kimseden fidye kabul edilmez. Hiç kimseye şefaat fayda vermez. Onlar hiçbir yardım da göremez. Şefaat bazı şartlara bağlıdır. En önemlisi ise imandır. وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطاهر وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات وارزق أهله من الثمرات قَالَ وَمَن كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ اضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ ۖ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ Biz Beyt-i Kabe'yi insanlara toplanma mahalleri ve güvenli bir yer kıldık. Siz de İbrahim'in makamından bir namaz yeri edinin, orada namazı kılın. İbrahim ve İsmail'e tavaf edenler, ibadete kapananlar, rükû ve secde edenler için evimi temiz tutun diye emretmiştik. İbrahim de demişti ki, ey Rabbim, burayı emin bir şehir yap halkından Allah'a ve ahiret gününe inananları çeşitli meyvelerle besle. Allah buyurdu ki, kim inkar ederse onu az bir süre faydalandırır. Sonra da onu cehennem azabına sürüklerim. Ne kötü varılacak yerdir orası. Allah inkar edenleri de dünyada rızıklandırmakta, dünya nimetlerinden diledikleri gibi istifade etmelerine imkan vermektedir. Şu halde dünya nimeti dindarlığa bağlı değildir. Dünya nimeti mümine de kafire de verilir. Bunlar birer imtihan vesilesidir. Hayırlı olup olmadıkları neticeye bağlıdır. Servet ve iktidar eğer kulluğa vesile olmuş ise o zaman bu iki cihan saadetidir. Azgınlık ve sapıklığa sebep olmuşlar ise ebedi hayatı mahvetmiş, saadet yerine felaket getirmiş olur. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين Bir zamanlar İbrahim, İsmail ile beraber Beytullah'ın temelini yükseltiyor. Şöyle diyorlardı. Ey Rabbimiz! Bizden bunu kabul buyur. Şüphesiz sen eşitensin, bilensin. Kabe'nin yapılışı hakkındaki rivayetlere göre Hz. Adem ile Havva cennetten çıkarıldıkları vakit yeryüzünde Arafat'ta buluşurlar. Beraber batıya doğru yürürler. Kabe'nin bulunduğu yere gelirler. Bu esnada Adem buluşmaya şükür olmak üzere Rabbine ibadet etmek ister ve Cennette iken etrafında tavaf ederek ibadet ettiği nurdan sütunun tekrar kendisine verilmesini diler. İşte o nurdan sütun orada tecelli eder ve Hazreti Adem aleyhisselam onun etrafında tavaf ederek Allah'a ibadet eder. Bu nurdan sütun Hazreti Şit zamanında kaybolur. Yerine de siyah bir taş kalır. Bunun üzerine Hazreti Şit onun yerine taştan onun gibi dört köşe bina yapar ve o siyah taşı binanın bir köşesine yerleştirir. İşte bugün Hacer-i Esved diye bilinen siyah taş odur. Sonra Nuh tufanında bu bina kumlar altında uzunca bir süre gizli kalır. Hz. İbrahim Allah'ın emriyle Kabe'nin bulunduğu yere gider. Oğlu İsmail'i annesiyle birlikte orada iskan eder. Sonra İsmail ile beraber Kabe'nin bulunduğu yeri kazar, Hazreti Şit tarafından yapılan binanın temellerini bulur ve temellerin üzerine bugün mevcut olan Kabe'yi inşa eder. Ayette Beytullah'ın temellerini yükseltiyor cümlesi bunu ifade eder. Ey Rabbimiz! Bizi sana boyun eğenlerden kıl. Nesillerimizden de sana itaat eden bir ümmet çıkar. Bize ibadet usullerimizi göster. Tevbemizi kabul et. Zira tevbeleri çokça kabul eden, çok merhametli olan ancak sensin.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 Andolsun ki biz onu dünyada elçi seçtik. Şüphesiz o ahirette de iyilerdendir. Çünkü Rabbi ona Müslüman ol demişti. O da alemlerin Rabbine boyun eğdim demişti. Bunu İbrahim de kendi oğullarına vasiyet etti. Yakup da oğulların Allah sizin için bu dini İslam'ı seçti. O halde sadece Müslümanlar olarak ölünüz dedi. Yoksa Yakub'a ölüm geldiği zaman siz orada mıydınız? O zaman Yakup oğullarına benden sonra kime kulluk edeceksiniz demişti. Onlar da senin ve ataların İbrahim, İsmail ve İshak'ın ilahı olan tek Allah'a kulluk edeceğiz. Biz ancak ona teslim olmuşuzdur dediler. Onlar bir ümmetti, gelip geçti. Onların kazandıkları kendilerinin, sizin kazandıklarınız da sizindir. Siz onların yaptıklarından sorguya çekilmezsiniz. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم وما كان من المشركين قولوا آمنا بالله وما فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع Yahudiler ve Hristiyanlar Müslümanlara Yahudi ya da Hristiyan olun ki doğru yolu bulasınız dediler. De ki hayır biz Hanif olan İbrahim'in dinine uyarız. Biz Allah'a ve bize indirilene İbrahim, İsmail, İshak, Yakup ve Esbat'a indirilene, Musa ve İsa'ya verilenlere, Rableri tarafından diğer peygamberlere verilenlere, onlardan hiçbiri arasında fark gözetmeksizin inandık ve biz sadece Allah'a teslim olduk deyin.'' Esbat torunlar demektir. Burada Hazreti Yakup'un 12 evladından torunları kastedilmiştir. Eğer onlar da sizin inandığınız gibi inanırlarsa doğru yolu bulmuş olurlar. Dönerlerse mutlaka anlaşmazlık içine düşmüş olurlar. Onlara karşı Allah sana yeter, O eşitendir, bilendir. Allah'ın verdiği rengiyle boyandık. Allah'tan daha güzel rengi kim verebilir? Biz ancak ona kulluk ederiz deyin. Zemahşeri'nin açıklamasına göre Hristiyanlar yeni doğan çocukları bir su ile boyarlar ve işte şimdi Hristiyan oldu derlerdi. Ve bunu o çocuk için bir temizlik sayarlardı. Ayette Müslümanların buna karşılık Allah'ın boyası ile boyandık demeleri emredildi. Allah'ın boyası İslam fıtratı, İslam ve iman temizliğidir. قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا ربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هدى كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون De ki Allah bizim de Rabbimiz sizin de Rabbiniz olduğu halde onun hakkında bizimle tartışmaya mı girişiyorsunuz? Bizim yaptıklarımız bize, sizin yaptıklarınız da size aittir. Biz ona gönülden bağlananlarız. Yoksa siz İbrahim, İsmail, İshak, Yakup ve Esbatın Yahudi yahut da Hristiyan olduklarını mı söylüyorsunuz? De ki, siz mi daha iyi bilirsiniz yoksa Allah mı? Allah tarafından kendisine bildirilmiş bir şahitliği gizleyenden daha zalim kim olabilir? Allah yaptıklarınızdan gafil değildir. Onlar bir ümmetti, gelip geçti. Onların kazandıkları kendilerine, sizin kazandıklarınız da size aittir. Siz onların yaptıklarından sorguya çekilmezsiniz. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها يعلم من يتبع الرسول لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye geldikten sonra Müslümanlar 16-17 ay kadar Kudüs'e yönelerek namaz kıldılar. Bu durum Yahudilerin şımarmalarına Muhammed ve eshabı kıblelerinin neresi olduğunu bilmiyorlardı. Biz onlara yol gösterdik gibi laflar etmelerine ve bunu etrafa yaymalarına sebep olmuştu. Resulullah Allah'tan İslam'a kendi kıblesinin verilmesini niyaz etti. İşte bundan sonra Kudüs'ten Kabe'ye dönülmesi emri geldi. Bunun üzerine Yahudiler ve münafıklar tekrar ileri geri konuşmaya başladılar. Aşağıdaki ayetler bu olayı anlatır. İnsanlardan bir kısım beyinsizler yönelmekte oldukları kıblelerinden onları çeviren nedir diyecekler. De ki doğu da batı da Allah'ındır. O dilediğini doğru yola iletir. İşte böylece sizin insanlığa şahitler olmanız Resulün de size şahit olması için sizi mutedil bir millet kıldık. Senin arzulayıp da şu anda yönelmediğin kıbleyi, Kabe'yi biz ancak peygambere uyanı, ökçeleri üzerinde geri dönenden ayırt etmek için kıble yaptık. Bu Allah'ın hidayet verdiği kimselerden başkasına elbette ağır gelir. Allah sizin imanınızı asla zayi edecek değildir. Zira Allah insanlara karşı şefkatli ve merhametlidir. Rivayete göre kıyamette milletler peygamberlerinin tebliğini inkar ederler. Allah peygamberlerden tebliğ ettiklerine dair delil ister. Bunun üzerine ümmeti Muhammed getirilir ve onlar buna şehadet ederler. Onlara da siz bunu nereden öğrendiniz diye sorulur. Onlar da Kur'an'dan ve Resulullah'tan öğrendik derler.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 Biz senin yüzünün göğe doğru çevrilmekte olduğu yücelerden haber beklediğini görüyoruz. İşte şimdi seni memnun olacağın bir kıbleye döndürüyoruz. Artık yüzünü Mescidi Haram tarafına çevir. Ey Müslümanlar! Siz de nerede olursanız olun, namazda yüzlerinizi o tarafa çevirin. Şüphe yok ki ehli kitap onun Rablerinden gelen gerçek olduğunu çok iyi bilirler. Allah onların yapmakta olduklarından habersiz değildir. Yemin olsun ki Habibim, sen ehli kitaba her türlü ayeti mucizeyi getirsen, yine de onlar senin kıblene dönmezler. Sen de onların kıblesine dönecek değilsin. Onlar da birbirlerinin kıblesine dönmezler.'' Sana gelen ilinden sonra eğer onların arzularına uyacak olursan, işte o zaman sen hakkı çiğneyenlerden olursun. Bu ayette inadın insanoğlunu ne hale getirdiği anlatılarak, sen onların arzularına uyarsan kötülük edenlerden olursun denilmiştir. Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bilfarz onların bir dilediğine uyar, yerine getirirse bu sefer başka bir şey isteyecekler ve zor görmedikçe hiçbir şeyi kabul etmeyeceklerdir. İşte ayette bu cihet anlatılmıştır. Bunun da sebebi inat ve taassuptur iman ile terbiye edilmemiş nefis, inat ve taassuptan kurtulamaz. Bu da insanı daima kötüye yöneltir. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأت بكم الله جميعاً إن الله على كل شيء قدير فمن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون Kendilerine kitap verdiklerimiz onu kitaptaki peygamberi öz oğullarını tanıdıkları gibi tanırlar. Buna rağmen onlardan bir grup bile bile gerçeği gizler. Yahudiler Tevrat'ta, Hristiyanlar da İncil'de ahir zaman peygamberinin vasıflarını gördüler. Onun gelmesini beklediler. Her nesil bunu kendisinden sonra geleceklere anlattı ve inanmalarını tavsiye etti. Bunun için her iki zümre de bu peygamberin gelmesini dört gözle bekliyorlardı. Ancak onun Araplar arasından ve bir yetim kimse olarak gönderildiğini görünce sırf ırkçılık gayret ve düşüncesiyle inkar ettiler. Halbuki onun hak peygamber olduğunu kendi oğullarını bilip tanıdıkları gibi biliyorlardı. Gerçek olan Rabbinden gelendir. O halde kuşkulananlardan olma. Herkesin yöneldiği bir kıblesi vardır. Ey müminler! Siz de hayır işlerinde yarışın. Nerede olursanız olun. Sonunda Allah hepinizi bir araya getirir.'' Şüphesiz Allah her şeye kadirdir. Nereden yola çıkarsan çık, namazda yüzünü mescidi haram tarafına çevir. Bu emir Rabbinden sana gelen gerçektir. Biliniz ki Allah yaptıklarınızdan habersiz değildir.'' ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجه إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين Evet Resulüm, nereden yola çıkarsan çık namazda yüzünü mescidi harama doğru çevir. Nerede olursanız olunuz yüzünüzü o yana çevirin ki aralarından haksızlık edenler, kuru inatçılar müstesna, insanların aleyhinizde kullanabilecekleri bir delili bulunmasın. Sakın onlardan korkmayın, yalnız benden korkun. Böylece size olan nimetimi tamamlayayım da doğru yolu bulasınız. Nitekim kendi içinizden size ayetlerimizi okuyan, sizi kötülüklerden arındıran, size kitabı ve hikmeti talim edip, bilmediklerinizi size öğreten bir rasul gönderdik. Öyleyse siz beni ibadetle, taatla anın ki ben de sizi anayım. Bana şükredin, sakın bana nankörlük etmeyin. Ey iman edenler! Sabır ve namaz ile Allah'tan yardım isteyin. Çünkü Allah muhakkak sabredenlerle beraberdir. Sabır ile namaz nefsin kötü arzularına karşı en büyük silah. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمه وأولئك هم المهتدون إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطلع طوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyin. Bilakis onlar diridirler. Lakin siz anlayamazsınız. Andolsun ki sizi biraz korku ve açlık, mallardan, canlardan ve ürünlerden biraz azatma fakirlik ile deneriz. Ey peygamber, sabredenleri müjdele. O sabredenler kendilerine bir bela geldiği zaman biz Allah'ın kullarıyız ve biz ona döneceğiz derler. İşte Rablerinden bağışlamalar ve rahmet hep onlarındır, onlaradır. Ve doğru yolu bulanlar da onlardır. Bedir'de şehit düşen 14 kişi hakkında nazil olduğu rivayet edilen bu ayet kabir azabına yahut da safasına da delildir. Ölüm, korku, açlık, mal azlığı, fakirlik, hastalık bunların hepsi birer imtihandır. Bunlar dünya hayatının ayrılmaz parçalarıdır. Hiç kimse bunlardan birisine yakalanmamak diye bir şey yoktur. En sonunda herkes ölecektir. İnanan akıllı kişi bunları Kur'an'a göre anlayıp değerlendirendir. Şüphe yok ki Safa ile Merve Allah'ın koyduğu nişanlardandır. Her kim Beytullah'ı ziyaret eder veya ümre yaparsa onları tavaf etmesinde kendisine bir günah yoktur. Her kim gönüllü olarak bir iyilik yaparsa şüphesiz Allah kabul eder ve yapılanı hakkıyla bilir. Safa ile Merve Kabe'nin doğu tarafında iki tepenin adıdır. Hacer validemiz Hazreti İsmail için su ararken bu iki tepe arasında yedi defa koşmuştur. Bunun haç ve Ömre için Beytullah'ı ziyaret ve tavaf edenler aynı zamanda Safa ile Merve arasında da sağ ederler. Ayette iki tepe arasında sağ etmek, gelip gitmekte günah yoktur denilmiştir. Çünkü cahiliye devrinde her iki tepede de birer put vardı. Her ne kadar İslam bu putları kaldırmışsa da bazı kimselerin içinde bir şüphe kaldı. İşte yukarıdaki ayetle bu şüphe tamamen giderilmiş oldu. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم İndirdiğimiz açık delilleri ve kitapta insanlara apaçık gösterdiğimiz hidayet yolunu gizleyenlere hem Allah hem de bütün lanet ediciler lanet eder. Ancak tövbe edip de durumlarını düzeltenler ve gerçeği açıkça ortaya koyanlar başkadır. Zira ben onların tövbelerini kabul ederim. Ben tövbeyi çokça kabul eden ve çokça esirgeyenim. Ayetlerimizi inkar etmiş ve kafir olarak da ölmüşlere gelince işte Allah'ın meleklerin ve tüm insanların laneti onların üzerinedir. Onlar ebediyen lanet içinde kalırlar. Artık ne azapları hafifletilir ne de onların yüzlerine bakılır. İlahınız bir tek ilahtır. Ondan başka ilah yoktur. O Rahmandır, Rahim'dir. İnne fî halqis semâvâti vel ardı ve ihtilâfil leyli vel nehâr. والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض فأحيا به الأرض الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحب يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعاً وأن الله شديد العذاب Bundan önceki ayetlerde Allah'a ve onun gönderdiği dine karşı nankörlük edenlerin nasıl kötü bir akıbete sürüklendikleri, onların ebediyen kötülenecekleri anlatılmıştır. Bundan sonraki ayetlerde ise her insanda en büyük ilahi nimet olan aklı herkesin yerli yerince kullanması, etrafına dikkat ve ibretle bakması için kainat olaylarına temas edilmiştir. Zira hakkıyla düşünen, etrafına ibretle bakan kimse mutlaka Allah'ı bulur ve ona inanır. Şüphesiz göklerin ve yerin yaratılmasında, gece ile gündüzün birbiri peşinden gelmesinde, insanlara fayda veren şeylerle yüklü olarak denizde yüzüp giden gemilerde Allah'ın gökten indirip de ölü haldeki toprağı canlandırdığı suda yeryüzünde her çeşit canlıyı yaymasında rüzgarların ve yer ile gök arasında emre hazır bekleyen bulutları yönlendirmesinde düşünen bir toplum için Allah'ın varlığını ve birliğini ispatlayan birçok deliller vardır. İnsanlardan bazıları Allah'tan başkasını Allah'a denk tanrılar edinir de onları Allah'ı sever gibi severler. İman edenlerin Allah'a olan sevgileri ise onlarınkinden çok daha fazladır. Keşke zalimler azabı gördükleri zaman anlayacakları gibi bütün kuvvetin Allah'a ait olduğunu ve Allah'ın azabının çok şiddetli olduğunu önceden anlayabilselerdi. İşte o zaman öncekiler ki kendilerine uyulup arkalarından gidilenler uyanlardan hızla uzaklaşırlar ve o anda her iki taraf da azabı görmüş. Nihayet aralarındaki bağlar kopup parçalanmıştır. Dünyada hiç düşünmeden bazı kimseleri kendilerine önder, lider olarak bilen, böylece batıl yola giden kimseler Ahirette o önderlerin, o liderlerin kendilerinden uzaklaştıklarını görürler. Ancak her iki taraf da içine girecekleri azabı görecekler ve ondan kurtuluş olmadığını anlayacaklardır. Dünyadakinin tam tersine bu sefer uyanlar konuşurlar. Ama artık fayda yoktur. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما بخارجين من النار يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون Kötülüklere uyanlar şöyle derler. Ah keşke bir daha dünyaya geri gitmemiz mümkün olsaydı da şimdi onların bizden uzaklaştıkları gibi biz de onlardan uzaklaşsaydık. Böylece Allah onlara işlerini pişmanlık ve üzüntü kaynağı olarak gösterir ve onlar artık ateşten çıkamazlar.'' Ey insanlar! Yeryüzünde bulunanların helal ve temiz olanlarından yiyin. Şeytanın peşine düşmeyin. Zira şeytan sizin açık bir düşmanınızdır. O size ancak kötülüğü, çirkini ve Allah hakkında bilmediğiniz şeyleri söylemenizi emreder. Şeytan insanın içinde bulunan kötü düşünce ve arzularını kırıklar. İnsan nefsine kötülüğü emreder. Bu sebeple insanın kötülük yapmasını kolaylaştırır. O yüzden Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh hazretleri, büyük adam nefsinin isteklerine uymayan kimsedir demiştir. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شيئا ولا يهتدون ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداءً صم بكم عمي فهم لا يعقلون يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم لحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله Onlara müşriklere Allah'ın indirdiğine uyun denildiği zaman onlar, hayır biz atalarımızı üzerinde bulunduğumuz yola uyarız dediler. Ya ataları bir şey anlamamış, doğruyu da bulamamış idiyseler. Hidayet çağrısına kulak vermeyen kafirlerin durumu sadece çobanın bağırıp çağırmasını eşiten hayvanların durumuna benzer. Çünkü onlar sağırlar, dilsizler ve körlerdir. Bu sebeple düşünmezler. Bu ayetlerde insanların körü körüne eskiye bağlanmaları, yeni ortaya konmuş fikirlere kulak vermemeleri kötülenmiş bu konuda doğru olanın akılcı olarak hareket edilmesi olduğu da söylenmiştir. Zemahşeri'ye göre ayetin maali şöyledir. Kafirleri doğru yola çağıran davetçinin Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin durumu, bağırıp çağırmadan başka bir şey eşitmeyenlere seslenen çobanın durumuna benzetilmiştir. Ey iman edenler! Size verdiğimiz rızıkların temiz olanlarından yiyin. Eğer siz yalnız Allah'a kulluk ediyorsanız ona şükredin. Allah size ancak ölüyü, leşi, kanı, domuz etini ve Allah'tan başkası adına kesileni haram kıldı. Her kim bunlardan yemeğe mecbur kalırsa başkasının hakkına saldırmadan ve haddi aşmadan bir miktar yemesinde günah yoktur. Şüphe yok ki Allah çokça bağışlayan ve çokça esirgeyendir. İslam'da zorluk yoktur. Zaruretler mahsur olanları, yasak olanları ortadan kaldırır. Bir kimse elinde olmayan sebeplerle haram olan bir şeyi yemek ya da bir işi işlemek zorunda kalırsa haddi aşmamak ve aşırıya gitmemek şartıyla zaruret miktarınca yiyebilir. Bu durumda dinen günah işlemiş sayılmaz. إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ Allah'ın indirdiği kitaptan bir şeyi ahir zaman peygamberinin vasıflarını gizleyip onu az bir paha ile değişenler yok mu? İşte onların yiyip de karınlarına doldurdukları ateşten başka bir şey değildir. Kıyamet günü Allah ne kendileriyle konuşur ve ne de onları temize çıkarır. Orada onlar için can yakıcı bir azap vardır. Yahudi hahamları Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Tevrat'ta zikredilen vasıflarını gizlediler ve yaptıkları bu kötü iş içinde maddi karşılık aldılar. Ayette bunun ne kötü bir davranış olduğu anlatılmaktadır. Onlar doğru yol karşılığında sapıklığı mağfirete bedel olarak da azabı satın almış kimselerdir. Onlar ateşe karşı ne kadar dayanıklıdırlar. Azabın sebebi Allah'ın kitabı hak olarak indirmiş olmasıdır. Buna rağmen farklı yorumlar yapıp kitapta ayrılığa düşenler elbette derin bir anlaşmazlığın içine düşmüşlerdir. Allah Teala'nın Kur'an'ı hak olarak indirdiği apaçık ortadayken ondaki ahkamı sağlam delillere dayanmadan kendi arzularına göre yorumlamak istemeleridir. Gerçeklerden uzak kaldıkları ve içinden de çıkılmaz ayrılıklara düştükleri, bu yüzden de hem dünyada hem de ahirette zarara uğrayacakları anlatılmıştır. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة الملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدون والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون İyilik yüzlerinizi doğu ve batı tarafına çevirmeniz değildir. Asıl iyilik o kimsenin yaptığıdır ki Allah'a ahiret gününe, meleklere, kitaplara, peygamberlere inanır. Allah'ın rızasını gözeterek yakınlara, yetimlere, yoksullara, yolda kalmışlara, dilenenlere ve kölelere, sevdiği maldan harcar, namaz kılar, zekat verir. Antlaşma yaptığı zaman sözlerini yerine getirir. Sıkıntı, hastalık ve savaş zamanlarında sabreder. İşte doğru olanlar bu vasıfları taşıyanlardır. Müttakiler ancak onlardır. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمه فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيراً الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم Ey iman edenler! Öldürülenler hakkında size kısas farz kılındı. Hüre köleye köle, hüre hür köleye köle, kadına kadın öldürülür. Ancak her kimin cezası kardeşi öldürülenin velisi tarafından bir miktar bağışlanırsa artık taraflar hakkaniyete uymalı ve öldüren ona gereken diyeti güzellikle ödemelidir. Bu söylenenler Rabbinden bir hafifletme ve rahmettir. Her kim bundan sonra haddi aşarsa muhakkak ki onun için elem verici bir azap vardır. Bütün dinler, hukuk ve ahlak sistemleri haksız olarak adam öldürmenin, cana kıymanın büyük bir suç olduğunda birleşmişlerdir. Farklılık bu suçun önlenmesi için alınması gereken tedbirlerde kendini göstermektedir. İslam suça iten sebepleri azami ölçüde ortadan kaldırmış, İnsanı iman, ibadet ve ahlak terbiyesiyle olgunlaştırmak için gerekli tedbirleri almış. Bütün bunlardan sonra da kısas adıyla cana kıyanın canına kıyılır kaidesini koymuştur. haksız aflarla bir gün hürriyete kavuşmak ümidi içinde beslenen kimselerin bu hali hapis cezası hiç de caydırıcı ve suçu önleyici bir tedbir değildir. Kısası tazminata diyete çevirme hakkı da öldürme suçunun acı neticelerine katlanmakta olan ölü yakınlarına velilere aittir. Başkası bu cezayı bağışlayamaz. Ey akıl sahipleri! Kısasta sizin için hayat vardır. Umulur ki suç işlemekten sakınırsınız. Kısasta hayat vardır sözü gerçekten dikkate değer bir ifadedir. Zira kısas tatbik edilirse bir kişinin öldürülmesiyle pek çok kimsenin yaşaması sağlanır. Çünkü cezanın ölüm olduğunu bilen kimse bu suçu işlemekten kaçınır. Birinize ölüm geldiği zaman eğer bir hayır bırakacak olursa anaya, babaya, yakınlara uygun bir biçimde vasiyet etmek Allah'tan korkanlar üzerine bir boştur. Mirasla ilgili ayetler gelmeden önce kişinin servetinden ana, baba ve akrabalarına bir miktar verilmesi için vasiyet etmesi emredilmiştir. Ancak Nisa suresinde gelen miras ayetleri ile herkesin hakkı kesin ve net olarak belirlenmiş. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de Allah her hak sahibine hakkını vermiştir. Bundan sonra varise vasiyet yoktur buyurmuştur. Böylece yukarıdaki ayet neshedilmiş fakat mirastan payı olmayan akraba ve düşkünlere ve hayır müesseselerine vasiyet bakidir. Her Müslüman gönüllü olarak servetinden istediği yere vasiyet edebilir. Her kim bunu eşittikten ve kabullendikten sonra vasiyeti değiştirirse günahı onu değiştirenleredir. Şüphesiz Allah her şeyi eşitir ve her şeyi bilir. İslam'da vakıf müessesesi hadiselere dayanmakla birlikte sadakayı cariye mahiyetinde olan ve ammeye hizmet veren vakıfları bunların şekil ve şartlarını haksız olarak değiştirenler de vasiyeti değiştirenler gibi telakki edilmiş. Bu ayet birçok vakıf eşya üzerine vakıfnamelere yazılmıştır. فمن خاف من الله فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين vasiyet edenin haksızlığa yahut da günaha meyletmesinden endişe eder de alakalıların aralarını bulursa kendisine günah yoktur. Şüphesiz Allah Celle Celaluhu çok bağışlayan ve hem de çok esirgeyendir. Bundan sonra da gelecek ayetlerde Allah Teala Müslümanlara farz kılınan Ramazan orucundan söz eder. Oruç, İslam'ın beş temelinden birisidir. Orucun farziyeti Kur'an-ı Kerim'de belirtilmiştir. Oruca tahsis edilen Ramazan ayı faziletli bir aydır. Bu ayın fazileti içinde Kadir Gecesi bulunmaktadır. Kadir Gecesi'nin üstünlüğü ise kendisinde Kur'an indirilmiş olmasındandır. Çünkü Kur'an-ı Kerim Ramazan ayında ve Kadir Gecesi'nde topluca levh-i mahfuzdan Beytül İzzet denilen makama indirilmiş ve yine Kadir Gecesi'nde ilk olarak da Hıra Dağı'nda Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme vahiy olarak gelmeye başlamıştır. Buna göre Ramazan ayının ve Kadir gecesinin üstünlüğü Kur'an'ın bu ayda ve bu gecede inmesinden ileri gelmektedir. Bu üstünlükleri sebebiyle de Ramazan ayı büyük bir ibadet olan oruca tahsis edilmiştir. Ey iman edenler! Oruç sizden önceki gelip geçmiş ümmetlere farz kılındığı gibi size de farz kılındı. Umulur ki korunursunuz. Sayılı günlerde olmak üzere oruç size farz kılındı. Sizden her kimse hasta yahut da yolcu olursa tutmadığını ve tutmadığı günler kadar diğer günlerde kaza eder. İhtiyarlık veya şifa umudu kalmamış hastalık gibi devamlı mazereti olup da oruç tutmaya güçleri yetmeyenlere gelince bir fakir doyumu kadar fidye gerekir. Bununla beraber kim gönüllü olarak hayır yaparsa bu kendisi için daha iyidir. Eğer bilirseniz güçlüğüne rağmen oruç tutmanız sizin için daha hayırlıdır. شهر رمضان الذي هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكمل العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي فليستجيبوا Ramazan ayı insanlara yol gösterici, doğrunun ve doğruyu eğriden ayırmanın açık delilleri olarak Kur'an'ın indirildiği aydır. Öyleyse sizden Ramazan ayını idrak edenler onda oruç tutsunlar. Kim o anda hasta veya yolcu olursa tutmadığı günler sayısınca başka günlerde de kaza etsin. Allah sizin için kolaylık ister, zorluk istemez. Bütün bunlar sayıyı tamamlamanız ve size doğru yolu göstermesini karşılık Allah'ı tazim etmeniz, şükretmeniz içindir. Dinde güçlük yoktur. Allah orucu emretmiştir. Oruç tutma şartları bulunan kimseler oruç tutarlar. Hastalık, yolculuk gibi geçici bir engelden ötürü oruç tutmayan sonra kaza eder. İhtiyarlık ve iyileşmeyen müzmin hastalık gibi devamlı özrü bulunanlar fidye verirler. Her türlü zahmete rağmen kendi arzusu ile gönlünden oruç tutan ve hayır yapanlar övülmüştür. Kullarım sana beni sorduğunda ben çok yakınım. Bana dua ettiği vakit dua edenin dilediğine karşılık veririm. O halde kullarım da benim davetime uysunlar ve bana inansınlar ki doğru yolu bulalar. Rivayete göre bir bedevi Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme Rabbimiz yakın mıdır yoksa uzak mıdır? Yakınsa ona fısıldayarak dua edelim, uzaksa bağıralım dedi. Bunun üzerine ayeti kerime Allah'ın istediği iman ve itaattir buyuruldu. Allah iman edip itaat edenlerin dualarını kabul edeceğini vaat etmiştir. Gerçek manada iman edip de Allah'a kulluk edenlerin duası kabul olur. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهم علم الله أنكم فتاب عليكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتم الصيام إلى الليل ولا Yakınlarınıza yaklaşmak size helal kılındı. Onlar sizin için birer elbise, siz de onlar için birer elbisesiniz. Allah sizin kendinize kötülük ettiğinizi bildi ve tevbenizi kabul edip sizi bağışladı. Artık Ramazan gecelerinde onlara yaklaşın ve Allah'ın sizin için takdir ettiklerini isteyin. Sabahın beyaz ipliği, aydınlığı siyah ipliğinden, karanlığından ayırt edilinceye kadar yiyin, için. Sonra da akşama kadar orucu tamamlayın. Mescitlerde ibadete çekilmiş olduğunuz zamanlarda kadınlarla birleşmeyin. Bunlar Allah'ın koyduğu sınırlardır. Sakın bu sınırlara yaklaşmayın. İşte böylece Allah ayetlerini insanlara açıklar. Umulur ki korunurlar. ولا تأكلوا أموالكم بينكم فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون يسألونك عن الأهل وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا وقاتلوا İslam'ın ilk zamanlarında farz olan Ramazan orucunu tutarken sahur yemeği yoktu. Oruç tutan kimse akşam orucunu açınca yatsı namazını kılıp uyuyuncaya kadar yer içerdi. Bundan sonra yemek, içmek ve kadınlara yaklaşmak haramdı. Bazı Müslümanlar dayanamayıp kadınlarına yaklaştı. Bazıları da iftardan sonra yorgunlukları sebebiyle hemen uydukları için ertesi gün açlık ve susuzluktan baygınlık geçirdiler. Cenab-ı Hak Celle ve Ala Hazretleri müminlere acıdı ve bir kolaylık olmak üzere bu ayet Beyaz iplik ve siyah iplik ifadelerinden maksadı minel fecir tan yerinin ağırmasından ilavesi açıklığa kavuşturuldu. Buna göre orucun başlaması gereken zaman imsak güneşin doğmasına değil, fecrin doğmasına yani tan yerinin ağırması başlamasına bağlıdır. İplik tabiri de tan yeri ağırmasının başlangıcını ifade etmektedir. Aydınlık yayılıp da yükselince artık ona beyaz iplik denemez. Aydınlığın başladığı an sahurun bittiği ve imsakın da başladığı aynı zamanda sabah namazı vaktinin de girdiği andır. Mallarınızı aranızda haksız sebeplerle yemeyin. Kendiniz bilip dururken İnsanların mallarından bir kısmını haram yollardan yemeniz için. O malları hakimlerin, idarecilerin veya mahkeme hakimlerine vermeyin. Bu ayette işaret edilmek istenen mana daha ziyade rüşvet ve çıkarcılıktır. Binaenaleyh aldatma ve dalavere ile elde edilen bütün kazançlar haramdır. Sana hilal şeklinde yeni doğan ayları sorarlar. De ki, onlar insanlar ve özellikle de hac için vakit ölçüleridir. İyi davranış asla evlere arkasından gelip girmeniz değildir. Lakin iyi davranış korunan ve ölçülü giden kimsenin davranışıdır. Evlere kapılarından girin. Allah'tan korkun umulur ki kurtuluşa Peygamberimize yeni doğan hilalin önce incecik olması sonra da her gün büyümesi, dolunay olduktan sonra tekrar incelip kaybolması ve tekrar aynı şekilde doğup devam etmesi sorulmuştu. Ayette verilen cevap da ayın bu şekildeki hareketi kameri senenin hesap edilmesini, özellikle de hac günlerinin bilinmesini sağlamaktır denildi. Ayrıca eskiden Araplar hac için ihram giydiklerinde veya hac dönüşünde evlere kapısından değil de arkadan açılan bir delikten girmenin iyilik olduğuna inanırlardı. Yukarıdaki ayette bunun da yanlış olduğu anlatılmıştır. Size karşı savaş açanlara siz de Allah yolunda savaş açın. Sakın aşırı gitmeyin. Çünkü Allah Celle Celaluhu aşırıları sevmez. واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاؤهم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين الشهر فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا size karşı savaşanları yakaladığınız yerde öldürün. Sizi çıkardıkları yerden siz de onları çıkarın. Fitne adam öldürmekten daha kötüdür. Mescid-i Haram'da onlar sizinle savaşmadıkça siz de onlarla savaşmayın. Eğer onlar size karşı savaş açarlarsa siz de onları öldürün. İşte kafirlerin cezası böyledir. Eğer onlar savaştan vazgeçerlerse şunu iyi bilin ki Allah Celle Celaluhu gafur ve rahimdir. Fitne tamamen yok edilinceye ve din kullukta yalnızca Allah için oluncaya kadar onlarla savaşın. Şayet vazgeçerlerse zalimlerden başkasına düşmanlık ve saldırı yoktur. Haram ayı haram aya karşılıktır. Hürmetler, dokunulmazlıklar karşılıklıdır. Kim size saldırırsa siz de ona misilleme olacak şekilde saldırın. Allah'tan korkun ve bilin ki Allah müttakilerle beraberdir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hicretin 6. yılında ümre yapmak maksadıyla Mekke'ye doğru yola çıkmıştır. Mekke yakınlarındaki Hüdeybiye'ye gelince müşrikler Mekke'ye girmelerini önlediler. Orada çetin münakaşalar oldu. Sonunda İslam tarihinin en mühim hadiselerinden biri olan Hüdeybiye antlaşması yapıldı. Bu antlaşmada yer alan maddelerden birine göre Müslümanlar o sene Haram-ı Şerif ziyareti etmeden geri dönecekler. Gelecek sene aynı harem ayı içinde mescidi ziyaret edip umre yapacaklardı. Müşrikler bunu başarı ve zafer olarak saydılar. Allah Celle Celaluhu Müslümanları ertesi sene aynı ayda Mescid-i Haram'a getirdi.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 harcayın. Kendi ellerinizle kendinizi tehlikeye atmayın. Her türlü hareketinizde dürüst davranın. Çünkü Allah dürüstleri sever. Ayette geçen ihsan kelimesi bir işi tam ve noksansız yapmak İşin hakkını vermek ve dürüst olmak demektir. Nitekim bir hadis-i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ihsan nedir diye sorulmuş. O da Allah'a onu görüyormuş gibi kulluk etmendir. Her ne kadar sen onu görmüyorsan da o seni görüyor buyurmuştur. Kulluk umumi bir davranıştır. Bu itibarla hadisteki manayı özellikle de ibadete yönetmek doğru değildir. Esasen Arapçada ihsan, işi doğru dürüst yapmaktır. Onun için işinin ehli olana muhsin denir. Tercüme bu anlayışa göre yapılmıştır. Sosyal yardımı ve adaleti de içine alan ihsan ve infakı tehlikeyi önleyen bir tedbir olarak gösteren ayet-i celile, adaletin anarşiyi ve ihtilali önlediğine de işaret etmektedir. Haccı ve umreyi Allah için tam yapın. Eğer bunlardan alıkonursanız kolayınıza gelen kurbanı gönderin. Kurban yerine varıncaya kadar da başlarınızı tıraş etmeyin. Sizden her kim hasta olursa yahut da başından bir rahatsızlığı varsa oruç veya sadaka veya kurban olmak üzere fidye gerekir. Hac yolculuğu için Emin olduğunuz vakit kim hac günlerine kadar ümre ile faydalanmak isterse kolayına gelen bir kurban kesmek gerekir. Kurban kesmeyen kimse haç günlerinde üç, memlekete döndüğü zaman yedi olmak üzere oruç tutar ki hepsi tam on gündür. Bu söylenenler ailesi Mescid-i harem civarında oturmayanlar içindir. Allah'tan korkun. Biliniz ki Allah'ın vereceği ceza ağırdır. El-Haccü eşhurun ma'lumah فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن bilinen aylardadır. Kim o aylarda hacca niyet ederse, ihramını giyerse hac esnasında kadına yaklaşmak, günah sayılan davranışlara yönelmek, kavga etmek yoktur. Ne hayır işlerseniz Allah Teala onu bilir. Ey müminler! Ahiret için azık edinin. Bilin ki azığın en hayırlısı duadır. Ey akıl sahipleri! Benden emirlerime muhalefetten sakının. Eskiden Araplar haç mevsiminde bir takım panayırlar kurarlar. Orada çeşitli sahalarda alışveriş yaparlardı. Bunlar o zaman cahiliye devri adetlerine göre cereyan ederdi. Müslümanlar bunları günah saydılar. Allah Teala aşağıdaki ayetlerde bu hususa açıklık getirir. Haç mevsiminde ticaret yaparak Rableri nezdinde gelecek bir lütfü, kazancı aramanızda size herhangi bir günah yoktur. Arafat'tan ayrılıp akın ettiğinizde meşeri haramda Allah'ı zikredin ve onu size gösterdiği şekilde anın. Şüphesiz siz daha önce yanlış gidenlerden idiniz. Diğer ibadetler gibi haccın da ferde ve topluma sayısız faydaları vardır. Bunların en önemlilerini şu maddelerde toplayabiliriz. 1. İhram tek tip bir basit bir elbisedir. Bütün hacı namzetleri bunu giyerek sonradan edindikleri mal, mülk, rütbe, makam ve benzerlerini geride bırakır. Tek farkın şahsi faziletten ibaret olduğu gerçek eşitliği yaşarlar. Kefene andıran ihram içinde yapılan Arafat vakfası aynı zamanda bir mahşer örneğidir. Bu manzara belki bir ömür boyu insana ölümü ve haşrı hatırlatır. 3. Çeşitli ırk ve kültürlere mensup Müslümanların toplanmalarına vesile olan hac bir maddi ve manevi değerler alışverişine vasıta olmakta, Müslümanları birbirine yaklaştırmakta, problemlere ortak çözümler arama imkanı vermektedir. Kabe etrafında tavaf, tevhid fikrini temsil etmekte, farklı yönlere fakat daima Kabe'ye yönelerek kılınan namaz nereye dönerseniz Allah oradadır prensibini ruhlara işlemektedir. Metotlar, iştihatlar, kanaatler farklı olabilir ancak her şey Allah içindir. Allah rızasına yönelmelidir. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك insanların sel gibi aktığı yerden siz de akın. Allah'tan mağfiret isteyin çünkü Allah affedici ve esirgeyicidir. Hac ibadetlerinizi bitirince babalarınızı andığınız gibi hatta ondan daha kuvvetli bir şekilde Allah'ı anın. İnsanlardan öyleleri var ki, ey Rabbimiz bize dünyada ver derler. Böyle kimselerin ahiretten hiç nasibi yoktur. Onlardan bir kısmı da ey Rabbimiz bize dünyada da iyilik ver, ahirette de iyilik ver. Bizi cehennem azabından koru derler. İşte onlar için kazandıklarından büyük bir nasip vardır. Şüphesiz Allah'ın hesabı çok süratlidir. واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة ويشهد الله ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد الحرث والنس والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد Sayılı günlerde eyyam-ı taşrikte telbiye ve tekbir getirerek Allah'ı anın. Kim iki gün içinde acele edip de Mina'dan Mekke'ye dönmek isterse ona günah yoktur. Bunlar günahtan sakınanlar içindir. Allah'tan korkun ve bilin ki hepiniz onun huzurunda toplanacaksınız. Aşağıda gelen üç ayet Ahnes bin Şureyk hakkında inmiştir. Güzel konuşan ve yakışıklı bir kimse olan Ahnes, münafık idi. Resulullah'ın yanına gelir, güzel sözlerle Müslümanlık taslardı. Halbuki içi fenalık doluydu. İşi gücü Müslümanlara zarar vermekti. İşte ayetlerde böyle güzel konuşan, hoş görünen kimselere hemen kanmamak, iyice emin olmadan kimseye güvenmemek gerek. İnsanlardan öyleleri de vardır ki dünya hayatı hakkında söyledikleri senin hoşuna gider. Hatta böylesi kalbinde olana samimi olduğuna Allah'ı şahit tutar. Halbuki o hasımların en yamanıdır. O dönüp gitti mi yahut da bir iş başına geçti mi yeryüzünde ortalığı fesada vermek, ekinleri tahrip edip nesilleri bozmak için çalışır. Allah bozgunculuğu sevmez. Böylesine Allah'tan kork denilince benlik ve gurur kendisini günaha sevk eder. Ceza ve azap olarak ona cehennem yeter.'' O ne kötü yerdir. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد يا عدو مبين فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم هل İbn Abbas'tan gelen rivayete göre bu ayeti kerime Süheyb İbni Errumi hakkında inmiştir. Mekke müşrikleri bu zatı yakalamış, dininden döndürmek için de işkence etmişlerdi. Süheyb Rumi Mekkelilere ben ihtiyar bir adamım. Malım da var. Sizden veya müşriklerden olmamın size bir zararı olmaz. Ben bir söz söyledim, ondan caymayı istemiyorum. Malımı ve eşyamı size verir, dinimi sizden satın alırım demişti. Onlar buna razı olmuşlar, Suhayb-i Rumi'yi salıvermişlerdi. Oradan kalkıp Medine'ye gelirken bu ayeti kerime nazil oldu. Şehre girerken kendisine rastlayan Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh hazretleri, alışverişin karlı olsun ya Suhayb demiş. O da senin alışverişin de zarar görmesin cevabını vermiştir. Ey iman edenler! Hep birden barışa girin. Sakın şeytanın peşinden gitmeyin. Çünkü o apaçık düşmanınızdır. Size apaçık Kur'an ve sünnet gibi deliller geldikten sonra eğer barıştan saparsanız şunu iyi bilin ki Allah azizdir, hakimdir. Onlar ille de buluttan gölgeler içinde Allah'ın ve meleklerinin gelmesini mi beklerler? Halbuki iş bitirilmiştir. Allah nizamı artık değişmez. Bütün işler yalnızca Allah'a dönmüş. سل بني كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات من بعد ما جاءت والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم İsrail oğullarına sor ki kendilerine nice apaçık mucizeler verdik. Kim mucizeler kendisine geldikten sonra Allah'ın nimetini, ayetlerini değiştirirse bilsin ki Allah'ın azabı şiddetli. Kafir olanlar için dünya hayatı cazip kılındı. Bu yüzden onlar iman edenler ile alay ederler. Oysa ki iman edip inkardan sakınanlar kıyamet gününde onların üstündedir. Allah dilediğine hesapsız rızık verir. Ebu Cehil ve arkadaşları fakir müminler ile alay ettiler. Bunun üzerine bu ayet nazil oldu. Hayat gerçeğini sadece dünya malı ile değerlendiren kafirler için dünya malı cazip hale getirilmiştir. Onun için bunlar üstün değerlere değil, geçici dünya malına kıymet vermişler. Sonunda da dünya malı onlara hiçbir fayda sağlamamıştır. İnsanlar bir tek ümmet idi. Sonra Allah Celle Celaluhu müjdeleyici, ve uyarıcı olarak peygamberleri gönderdi. İnsanlar arasında anlaşmazlığa düştükleri hususlarda hüküm vermeleri için de onlarla beraber hak yolu gösteren kitapları da gönderdi. Ancak kendilerine kitap verilenler Apaçık deliller geldikten sonra aralarındaki kıskançlıktan ötürü dinde anlaşmazlığa düştüler. Bunun üzerine Allah Celle Celaluhu iman edenlerle üzerinde ihtilafa düştükleri gerçeği izniyle gösterdi. Allah dilediğini doğru yola iletir. Bütün insanlık başlangıç itibariyle bir tek ümmet idi. Hz. Adem'den çoğalmıştı. Zamanla ihtilafa düştüler. Peygamberler insanlar arasında beliren anlaşmazlıkları gidermek için gönderildi. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى حتى يقول الرسول تفعلوا من خير فإن الله به عليم Ey müminler! Yoksa siz sizden önce gelip geçenlerin başına gelenler size de gelmeden cennete gireceğinizi mi sandınız? Yoksulluk ve sıkıntı onlara öylesine dokunmuş ve öyle sarsılmışlardı ki nihayet peygamber ve beraberindeki müminler Allah'ın yardımı ne zaman dediler. Bilesiniz ki Allah'ın yardımı yakındır. Bu ayet bir rivayete göre Hendek Savaşı'nda Müslümanların çektiği sıkıntıları dile getirir Diğer rivayete göre Uhud Savaşı ile ilgilidir. Bir başka rivayete göre ise de evlerini, mallarını ve yakınlarını Mekke'de bırakıp da çeşitli sıkıntılara katlanarak Medine'ye göç eden Müslümanları teselli için inmiştir. Sana Allah yolunda ne harcayacaklarını soruyorlar. De ki, maldan harcadığın şey, ebeveyn, yakınlar, yetimler, fakirler ve yolcular için olmalıdır. Şüphesiz Allah Celle Celaluhu yapacağınız her hayrı bilir.'' كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم فأولئك حبطت أعمالهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون Hoşunuza gitmediği halde savaş size farz kılındı. Sizin için daha hayırlı olduğu halde bir şeyi sevmemeniz mümkündür. Sizin için daha kötü olduğu halde bir şeyi sevmeniz de mümkündür. Allah bilir, siz bilmezsiniz. Savaş insanların severek, zevk alarak yaptıkları bir şey değildir. Fıtratı ve ruh sağlığı bozulmamış kimseler öldürmek, yakıp yıkmak, acılar vermekten zevk almaz. Bunlardan hoşlanmazlar. Ancak vücudu kurtarmak için kangren olmuş elin kesilmesi, içeride kalmış çocuğu kurtarmak için kapının kırılması nasıl zaruri ise savaşta toplumların hayatında böyle zaruret haline gelebilir. Din ve vicdan hürriyetini sağlamanın zulmü ve fitneyi önlemenin, tecavüzlere son vermenin yolu savaştan geçebilir. İşte bu durumlarda savaşmak şüphesiz insanlık için daha hayırlı ve daha şerefli bir davranıştır. Cihad ise hiçbir zaman bir saldırı değildir. Çünkü önce İslam'a davet yapılır. İslam'ı kabul etmeyenden tabi olması istenir. Bunu da kabul etmezse ancak o zaman savaşılır. Savaştaki sırrı biz bilemeyiz ama onu Allah bilir. Bazı milletler cezaya müstahak olunca Allah Celle Celaluhu onları çeşitli belalarla cezalandırır. İşte onlardan birisi de savaştır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Abdullah bin Cahş kumandasında bir müfrezeyi Kureyş kervanından haber getirmeleri için Mekke'ye göndermişti. Kureyş kervanını görünce dayanamayarak hücum ettiler. Kervandan bir kişi öldürdüler, iki kişiyi de esir aldılar. Kervanı sürüp Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme getirdiler. O gün Recep ayının ilk günüydü. Müşrikler Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem haram aylarında savaşıyor diye yaygara kopardılar. Bunun üzerine bu ayet indi. Sana haram ayı yani onda savaşmayı soruyorlar. De ki o ayda savaşmak büyük bir günahtır. İnsanları Allah yolundan çevirmek, Allah'ı inkar etmek, mescidi haramın ziyaretine mani olmak ve halkını oradan çıkarmak ise Allah katında daha büyük günahtır. Fitne de adam öldürmekten daha büyük bir günahtır. Onlar eğer güçleri yeterse sizi dininizden döndürünceye kadar size karşı savaşa devam ederler. Sizden kim dininden döner ve kafir olarak ölürse, onların yaptıkları işler dünyada da ahirette de boşa gider. Onlar cehennemliklerdir ve orada devamlı kalırlar. Fitne savaş anarşi, din ve vicdan hürriyetine karşı baskı demektir. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله وجاهدوا والله غفور رحيم يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين İman edenler ve hicret edip de Allah yolunda cihad edenler var ya, işte bunlar Allah'ın rahmetini umabilirler. Allah gafur ve rahimdir. Sana şarap ve kumar hakkında soru sorarlar. De ki, her ikisinde de büyük bir günah ve insanlar için bir takım faydalar da vardır. Ancak her ikisinin de günahı faydasından daha büyüktür. Yine sana iyilik yolunda ne harcayacaklarını sorarlar. İhtiyaç fazlasını de Allah size ayetleri böyle açıklar ki düşünesiniz. Şarap haramdır şarabın haram olması onun hiçbir faydasının olmamasını gerektirmez. Zararı faydasından çok olduğu için haram kılınmıştır. Kumarda da kazanan taraf için zahiri bir fayda görülür. Ama kaybeden taraf için büyük bir zarar vardır. Onun için de kumar oynamak haram kılınmıştır. Fid dünya vel ahireh ve yes'elûneke anil yetâmâ kul islâhun lehum hayr ve in tuhalit فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم ولا تنكحوا الزكاه حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمن ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون Bu ayetin başı bundan önceki ayetin son cümlesi olan ki düşünesiniz ile bağlantılıdır. Dünya ve ahiretle ilgili işlerinizi iyi düşünüp gereğine göre hareket ederseniz hem dünyada hem de ahirette saadete nail olursunuz demektir. Dünya ve ahiret hakkında lehinize olan davranışları düşünün ve ona göre hareket edin. Sana yetimler hakkında soruyorlar de ki, onları iyi yetiştirmek, yüzüstü bırakmaktan daha hayırlıdır. Eğer onlarla birlikte yaşarsanız unutmayın ki onlar sizin kardeşlerinizdir. Allah işleri bozanla düzelteni bilir. Eğer Allah dileseydi sizi de zahmet ve meşakkate sokardı. Çünkü Allah hakimdir. Yetimlere iyi muamele edilmeli, yetim oldukları hissettirilmemelidir. Yetimin velisi durumunda olan kimsenin onu ifsat mı ettiğini yoksa islah mı ettiğini Allah bilir. O yetimdir diye ona iyi davranmayanlar Allah'ın murakabesi altında olduklarını unutmamalıdır. İman etmedikçe putperest kadınlarla evlenmeyin. Beğenseniz bile putperest bir kadından imanlı bir cariye kesinlikle daha iyidir. İman etmedikçe putperest erkekleri de kızlarınızla evlendirmeyin beğenseniz bile. Putperest bir kişiden inanmış bir köle kesinlikle daha iyidir. Onlar müşrikler cehenneme çağırır. Allah ise izni ve yardımı ile cennete ve mağfirete çağırır. Allah düşünüp anlasınlar diye ayetlerini insanlara açıklar. İslam'a göre insanın değeri imanına bağlıdır. Allah katında köle ve cariye bile olsa imanlı kimse daha üstündür ve daha temizdir. Onun için bir Müslümanın dinsiz ve putperestlerle evlenmesi kesin olarak haram kılmıştır. ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهر فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنا شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله Sana kadınların ay halini sorarlar. De ki, o bir rahatsızlıktır. Bu sebeple ay halinde olan kadınlardan uzak durun. Temizleninceye kadar onlara yaklaşmayın. Temizlendikleri vakit Allah'ın size verdiği ve emrettiği yerden onlara yap. Şunu iyi bilin ki Allah tövbe edenleri de sever, temizlenenleri de sever. Kadınlarınız sizin için bir tarladır. Tarlanıza nasıl dilerseniz öyle varın. Kendiniz için önceden uygun davranışlarla hazırlık yapın. Allah'tan korkun. Biliniz ki siz ona kavuşacaksınız. Ya Muhammed müminlere müjdele. Cinsi temasın şekli sınırlı değildir. Yasak olan sapık ilişkidir. Temastan önce hazırlık hem maddi ve hem de cinsi hem de besmele vesaire gibi manevi olarak anlaşılmıştır. Yeminlerinizden dolayı Allah'ı, O'nun adını iyilik etmenize, ondan sakınmanıza ve insanların arasını düzeltmenize engel kılmayın. Allah eşitir ve bilir. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن عدم الطلاق فإن الله سميع عليم والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله Allah sizi kasıtsız yeminlerinizden sorumlu tutmaz. Lakin kasıtlı yaptığınız yeminlerinizden dolayı sizi sorumlu tutar. Allah gafurdur, halimdir. Kadınlarına yaklaşmamaya yemin edenler dört ay beklerler. Eğer bu müddet içinde kadınlarına dönerlerse şüphesiz Allah çokça bağışlayan ve esirgeyendir. Eğer müddeti içinde dönmeyip de kadınlarını boşamaya karar verirlerse ayrılırlar. Biliniz ki Allah eşittir ve bilir. İla yemin manasındadır. Kişinin eşine yaklaşmamak için yaptığı yemin karşılığında kullanılmıştır. Cahiliye devri Arapları kadınlar üzerinde bir baskı olmak üzere onlara darıldıkları vakit kadınlardan uzak dururlar, hiç yanlarına varmazlar, cinsi temas yapmazlar ve onlara yaklaşmamak hususunda yemin ederlerdi. İşte İslam bu şekilde yapılan haksız davranışları önlemiş, doğru yolu göstermiştir. Belli müddet içinde yeminini bozan kefaret verir. Müddet tamamlanırsa evlilik de sona erer. Boşanmış kadınlar kendi başlarına evlenmeden üç ay hali hayız veya temizlik müddeti beklerler. Eğer onlar Allah'a ve ahiret gününe gerçekten inanmışlarsa rahimlerinde Allah'ın yarattığını gizlemeleri kendilerine helal olmaz. Eğer kocalar barışmak isterlerse bu durumda boşadıkları kadınları geri almaya daha fazla hak sahibidirler. Erkeklerin kadınlar üzerindeki hakları olduğu gibi kadınların da erkekler üzerinde belli hakları vardır. Ancak erkekler kadınlara göre bir derece üstünlüğe sahiptirler. Allah azizdir, hakimdir. Bu üstünlük aile reisliğinden ibarettir.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 Bundan sonrası ya iyilikle tutmak ya da güzellikle salı vermektir. Kadınlara verdiklerinizden boşanma esnasında bir şey almanız size helal olmaz. Ancak erkek ve kadın Allah'ın sınırlarında kalıp evlilik haklarını tam tatbik edememekten korkarlarsa bu durum müstesna. Ey müminler! Siz de karı ile kocanın Allah'ın sınırlarını hakkıyla muhafaza etmelerinden kuşkuya düşerseniz, kadının erkeğe fidye vermesinde her iki taraf içinde sakınca yoktur. Bu söylenenler Allah'ın koyduğu sınırlardır. Sakın onları aşmayın. Kim Allah'ın sınırlarını aşarsa işte onlar zalimlerdir. Eğer erkek kadını üçüncü defa boşarsa, ondan sonra kadın bir başka erkekle evlenmedikçe onu alması kendisine helal olmaz. Eğer bu kişi de onu boşarsa her iki taraf da Allah'ın sınırlarını muhafaza edeceklerine inandıkları takdirde yeniden evlenmelerinde beis yoktur. Bunlar Allah'ın sınırlarıdır. Allah bunları bilmek, öğrenmek isteyenler için açıklar. Cahiliye devrinde erkekler eşlerini defalarca boşar, sonra da geri alırlardı. İslam dini kadına, hakime ve hakemlere başvurarak kocasını boşamak hakkını elde etme imkanı tanıdığı gibi erkeğin de boşama hakkını da üç talak ile sınırlanmıştır. Bundan sonra erkeğin aynı kadınla tekrar evlenmelerine hem kadının iradesine hem de ciddi olarak başka bir erkekle evlenip boşanmış olmasına bağlıdır. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوهُ ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هجوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهم فلا تعدلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا ترادوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان من ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون Kadınları boşadığınız ve onlar da bekleme müddetlerini bitirdikleri vakit Ya onları iyilikle tutun yahut da iyilikle bırakın. Fakat haksızlık ederek ve zarar vermek için onları nikah altında tutmayın. Kim bunu yaparsa muhakkak kendine kötülük etmiş olur. Allah'ın ayetlerini eğlenceye almayın. Allah'ın sizin üzerinizdeki nimetini size verdiği hidayeti size öğüt vermek üzere indirdiği kitabı ve hikmeti hatırlayın. Allah'tan korkun. Bilesiniz ki Allah her şeyi bilir. Kadınları boşadığınız ve onlar da bekleme müddetlerini bitirdikleri vakit aralarında iyilikle anlaştıkları takdirde onların eski kocalarıyla evlenmelerine engel olmayın. İşte bununla içinizden Allah'a ve ahiret gününe inanan kimselere öğüt verilmektedir. Bu öğüdü tutmanız kendiniz için en iyisi ve en temizidir. Allah bilir, siz bilmezsiniz. Bu ayetin iniş sebebi rivayete göre Makil bin Yaser'dir. Bu zat kız kardeşini boşayan kocası onu tekrar almak isteyince buna karşı çıkmış ve mani olmak istemişti. O esnada bu ayet inmiş. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem makili çağırmış ve bu ayeti okumuştu. Makil de Rabbimin emri benim arzuma uymadı. Onun emrine rıza gösteriyorum demiş ve kız kardeşini eski kocasıyla evlendirmiştir. Cabir bin Abdullah hakkında da buna benzer bir olay nakledilir. Ancak her ne kadar nüzul sebebi bunlar ise de ayetin hükmü umumidir.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 Onların örfe uygun olarak beslenmesi ve giyimi baba tarafına aittir. Bir insan ancak gücü yettiğinden sorumlu tutulur. Hiçbir anne çocuğu sebebiyle hiçbir baba da çocuğu yüzünden zarara uğratılmamalıdır. Onun benzeri nafaka temini varis üzerine de gerekir. Eğer ana ve baba birbiriyle görüşerek ve karşılıklı anlaşarak çocuğu memeden kesmek isterlerse kendilerine günah yoktur.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 Bekleme müddetlerini bitirdikleri vakit kendileri hakkında yaptıkları meşru işlerde size bir günah yoktur. Allah yapmakta olduklarınızı bilir.'' İddetin hikmeti rahimin temiz olduğunun tespitidir. Bunda vasıta hayızdır. Dört ay içinde üç veya dört hayız vaki olur ki bu kadının hamile olmadığını gösterir. Ölüm sebebiyle ayrılmada ayrıca matem durumu da böyledir. Mühim olan bu dört aylık müddet dolmadan kadının başkasıyla evlenmemesidir. Bu müddet içinde evlenme ile ilgili açık konuşmalar yapılmaması da tavsiye edilmiştir. Gerek boşanma gerekse ölüm sebebiyle ayrılmadan sonra tekrar evlenme için iddet bekleme zorunluluğu hem kadın hem de onun yakınları için bir teselli ve alıştırma devresi olması sebebiyle de psikolojik bakımından faydalı bir uygulamadır. Bilhassa kadının yakınlarından meydana gelecek hoşnutsuzluklar belli ölçüde azaltılmış olur. İddet beklemekte olan kadınlarla evlenme hususunda düşüncelerinizi üstü kapalı biçimde anlatmanızda veya onu içinizde gizli tutmanızda size günah yoktur. Allah bilir ki siz onları anacaksınız. Lakin meşru sözler söylemeniz müstesna sakın onlara gizlice buluşma sözü vermeyin.'' Farz olan bekleme müddeti dolmadan nikah kıymaya kalkışmayın. Bilin ki Allah gönlünüzdekilerini bilir. Bu sebeple Allah'tan sakının. Şunu iyi bilin ki Allah kafurdur, halimdir.'' لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فردتم لهن وقد فردتم لهن فريضة فنصف ما فردتم إلا أن يعفون إلا أن يعفون أو يعفون وهو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير Nikahtan sonra henüz dokunmadan veya onlar için belli bir mehir tayin etmeden kadınları boşarsanız bunda size mehir zorunluluğu yoktur. Bu durumda onlara müta hediye cinsinden bir şeyler verin. Zengin olan durumuna göre fakir de durumuna göre vermelidir.'' Münasip bir müta vermek iyiler için bir borçtur. Kendilerine mehir tayin ederek evlendiğiniz kadınları temas etmeden boşarsanız tayin ettiğiniz mehirin yarısı onların hakkıdır. Ancak kadınların vazgeçmesi veya nikah bağ elinde bulunan velinin vazgeçmesi hali müstesnadır. Affetmeniz, mehirden vazgeçmeniz takvaya daha uygundur. Aranızda iyilik ve ihsanı unutmayın. Şüphesiz Allah yapmakta olduklarınızı hakkıyla görür. Allah yapmakta olduklarınızı حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبا ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراجه فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون Namazlara ve orta namaza devam edin. Allah'a saygı ve bağlılık içinde namaz kılın. Namaz dinin direğidir. Hadisinde belirtildiği üzere en büyük ibadet Allah rızası için kılınan namazdır. Ayette geçen orta namazdan maksat ikindi namazıdır.'' Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hendek Savaşı'nda şöyle buyurmuştur. Orta namazdan yani ikindi namazından bizi alıkoydular. Allah onların evine ateş doldursun. Orta namazın hangi vakit olduğu hususunda farklı rivayetler de vardır. Eğer herhangi bir şeyden korkarsanız namazlarınızı yürüyerek yahut da binmiş olarak kılın. Güvene kavuştuğunuz zaman siz bilmezken Allah'ın size öğrettiği şekilde onu anın, namaz kılın. Sizden ölüp de dul eşler bırakan kimseler, zevcelerinin evlerinden çıkarılmadan bir yıl kadar bıraktıkları maldan faydalanmaları hususunda sağlıklarında vasiyet etsinler. Eğer o kadınlar kendiliklerinden çıkıp giderlerse Kendileri hakkında yaptıkları meşru şeylerden size bir günah yoktur. Allah azizdir, hakimdir. Boşanmış kadınların hakkaniyet ölçülerinde kocalarından menfaat sağlamak haklarıdır.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 Allah onlara ölün dedi de öldüler. Sonra onları diriltti. Şüphesiz Allah insanlara karşı lütufkardır. Lakin İnsanların çoğu şükretmez. Rivayete göre Vasıt yakınlarındaki davardan da bulaşıcı bir hastalık zuhur etmiş. Kasaba halkı oradan kaçmışlar. Allah onları öldürmüş, sonra da ibret için diriltmişti.'' Bu kıssa Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme görmedin mi şeklinde ifade edilmiştir. Halbuki Peygamberimiz onları görmemiş yani o devirde yaşamamıştır. Gerek diğer semavi kitaplarla gerekse Kur'an-ı Kerim'le bu nevi haberler Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme bildirilmiş olduğundan Kur'an-ı Kerim bu bilgiye Arapların ifade uslubuna uygun olarak görmedin mi şeklinde dikkati çekmiştir. Allah yolunda savaşın ve bilin ki Allah her şeyi eşitir ve bilir. Verdiğinin kat kat fazlasını kendisine ödenmesi için Allah'a güzel bir borç isteyene faizsiz ödünç verecek yok mu? Darlık veren de bolluk veren de Allah'tır. Sadece ona döndürüleceksiniz. ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عصيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوه قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين Musa'dan sonra Beni İsrail'den ileri gelen kimseleri görmedin mi? Kendilerine gönderilmiş bir peygambere bize bir hükümdar gönder ki onun komutasında Allah yolunda savaşalım demişlerdi. Ya size savaş yazılır da savaşmazsanız dedi. Yurtlarımızdan çıkarılmış, çocuklarımızdan uzaklaştırılmış olduğumuz halde Allah yolunda neden savaşmayalım dediler. Kendilerine savaş yazılınca işlerinden pek azı hariç geri dönüp kaçtılar. Allah zalimleri iyi bilir. Mısır'la Filistin arasında yaşayan Amerika o devirdeki kralları Calut'un komandasında İsrail oğullarına saldırdı ve onları perişan edip yurtlarından çıkardı. Bunun üzerine İsrail oğulları o anda aralarında bulunan peygamberlerinden kendilerine bir kumandan tayin etmesini istediler. Devrin peygamberi Talut adında halktan birini hükümdar ve kumandan tayin etti.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 Bunun üzerine biz hükümdarlığa daha layık olduğumuz halde kendisine servet ve zenginlik yönünden geniş imkanlar verilmemişken o bize nasıl hükümdar olur dediler. Allah sizin üzerinize onu seçti. İlimde ve bedende ona üstünlük verdi. Allah mülkünü dilediğine verir. Allah her şeye ihata eden ve her şeyi bilendir. İsrail oğullarının ileri gelenlerine göre iktidar, servet ve sermaye sahiplerinin olmalıdır. Halbuki bu fikir toplum menfaatine ve adalete aykırıdır. Doğru olan iktidara zenginlerin değil, ehil olan kimselerin gelmesidir. Kişinin ehliyetini onun manevi gücü, bilgisi ve görgüsü ile beden kuvveti ve cesareti temsil eder. Peygamberleri onlara onun hükümdarlığının alameti tabutun size gelmesidir. Meleklerin taşıdığı o tabutun içinde Rabbinizden size bir ferahlık ve sükunet, Musa ve Harun hanedanlarının bıraktıklarından da bir kalıntı vardır. Eğer inanmış kimseler iseniz sizin için bunda şüphesiz bir alamet vardır dedi. Rivayete göre tabut sandıktır Hazreti Musa onu savaşlarda ordunun önünde bulundurur. Bu sayede askerleri güç ve moral kazanırlardı. Zamanla Yahudiler zayıflayınca tabutu Calut ellerinden almıştı. Talut'un hükümdarlığına itiraz ettiler ve eğer sahiden hükümdarsa delil getirsin dediler. Onlara onun hükümdar olduğuna hüccet tabutun geri gelmesidir denildi ve tabut geri geldi.''